Milé poslucháčky, vážení poslucháči, vítajte v relácii Butleva vrba číslo 132. Pokiaľ nás počúvate naživo, tak máme dnes nedelu 18.1., teda sečenia januára alebo ledna roku pána 2026 a všetko dobré k meninám. Na Slovensku prajeme všetkým Bohdanám, Píroškám, Priskám a Priskom a do Česka všetko dobré k svátku všem Vladislavu Témou dnešnej relácie budú digitálne osvedčenia, alebo certifikáty, alebo pasy, alebo doklady, už jak to nazveme, budov. A e, dnešným mojim hostom bude e, po desiatýkrát v tejto relácii, ale po prvýkrát v tomto roku Kamil Jakub. Pekné popoludne ti prajem, Kamil. Marian, ďakujem krásne. Aj tebe pekne popoludne a krásny deň samozrejme pre celé Slovensko. A týka sa to aj Českej republiky, aby aj Český. Aha, no jasné, to týka celej EÚ. No a moje meno je Marian Filo, teda No, Kamil je taký no, notorický posol zlých správ, takže <laughs> dostaneme takú... Ale eh, všetko, no, Marian uzná, že všetko je so zákonom. No, je to ako, všetko žiaľ, ako, hej, <laughs> žiaľ je to tak, ako, ako hovoríš. No a pozrieme sa teraz teda na, na to, čo, čo nás čaká ohľadne nášho bývania. A možno pokiaľ o tom sa niektorí ľudia ešte neinformovali, tak budú asi veľmi nepríjemne prekvapení, predpokladám. A, tak je, no. <laughs> Ide teda, pred, myslím, že eh, to, čo trošku už zaznelo asi aj v tých médiách hlavného prúdu, tie emisné povolenky a súvisiace záležitosti, to ETS2 a tieto veci, či? Áno, áno, je to do súvislosti s týmto, presne. Aha. No tak poďme na to teda, že čo nás čaká a nemine. Neviem, kde, kde začneme. Možno asi skoro začneme o hlavnom návrhu zákona o bankách. Mm. No, neviem, či som rád o tom počul, o tom navrhovanom návrhu zákona o bankách. Je to parlamentná tlač číslo 1024 a je to zákon číslo 483 lomene 2001 z veľkých zákonov o bankách a o zmene doplnení niektorých zákonov z nej neskôrších predpisov a ktorým sa menia a doplňujú niektoré zákony. Myslím, že ten, najvyššie týmto začať. Následne zamoreme ďalšie dva zákony, ktoré teraz za pár dní budú hlasovať od 27.1. Je to zákon o matrikách a kazá sa vám o brade. Aby ľudia pochopili, prečo v tých bankách, ja myslím, že mám lepšie asi dobre bolo spomenúť ľuďom, čo sa týka tých aplikácií na TCO2, čo majú, dáme tomu, mobilné aplikáciách tých bank, Tatra banky, vieš, to meranie CO2 za nákupy. Aj pri platbách kartov vlastne. Uh, áno, hej, hej, ty platia proste, áno, aj keď robíš aj prevody, tak isto sa ti objavujú, koľko si spalil CO2, hej, tých hotovostných mien. Uh mhm. -huh. Je to tak, je, lebo sa to týka nie iba pri nákupe potravín, ale sa to týka pri nákupe stavných výrobkov, samozrejme, či si kúpil zelené výrobky nejaké stavné, alebo dokonca nejakú zelenú elektrotechniku, ak sa robí, podľa tých nových vecí, a dokonca pri tých potravinách. Či to máš mesové výrobky, či máš zelené nejaké, alebo také, teda, toľko ti vypočítajú e, kilogram CO2 a z toho ti vypočítajú aj daň za spotrebu CO2. To sú tie aplikácie, aby ľudia konečne pochopili, lenže E, tie aplikácie, ako sa píše o tých zákone, hlavne návrhu zákona o bankách, je tam totiž tam vložili, pre pochopenie tam vložili klimatickú neutralitu, ktorá bola schválená pred niekoľkými rokmi. Klimatická neutralita, je to, čo Marian vieme o týchto veciach, čo to je,ša je podkokáče, vedia čitatelia, čo je tá klimatická neutralita. Takže tú klimatickú neutralitu je vložená presne aj, čo schválili 2024 roku na jeseň, o tom ETS 2, Veš obchodovanie emisnými kvotami. Je tam to samé európske nariadenie vložené o tej klimatickej neutralite. A práve toto je európsky problém... Ty, no? ty myslíš to net zero takzvané, hej? že to je tá klimatická neutralita. Áno, áno, presne. Čiže koľko, koľko sa toho mm, oxidu alebo kysličníku uhličitého vyprodukuje, toľko by sa malo náspäť nejak pohltiť, povedzme, nejakou výstavou stromov alebo tými novými zariadeniami na <laughs> No hej, ale to sa týka aj... CO2. Eh, áno, mhm. no to sa týka všetkých aut, hej, na fosilné paliva, energiu, proste potraviny sa to týka, hej, biodiverzita, hej, pôda, proste pestovateľa, chovateľa, každého jedno z nás to veci týka. Toto je teda klimatická neutralita. Áno, Kto si dočíta tento zákon teda tá inonačia sa píše, doslovne sa píše, aby som povedal ľuďom to číslo. Takže nariadenie z roku 2023, lomitko 1114 v znení, ale následne tam vložili nariadenie Európskeho parlamentu Rady Európskej únie z roku 2021, lomitko 1119 do 30. júna hej, 2021, e, ktoré sa stanovuje rámec na dosiahnutie klimatické reality a menia hej, nariadenia z roku 2009 a tedy hej, eh, z roku 2018. To je to LULUCF a ďalšie veci. Toto 2018 roku, Marianke, sme tu rozprávali v verejnosti ešte roku 2021. Toto bolo ten, proste, ten základ. Je to podľa Parískej dohody, lebo to sa to, takisto sa píše Paríska dohoda, Zelená európska dohoda a všetky veci. To sa týka aj o tých emisných kvótach, lebo toto nariadenie je vložené o tých emisných kvótach, ktorí dneska tu všetci kričia rok po hlasovaní, rok a pol, dá sa povedať, že nechcú nikto niečo ETS 2, to nechcú nikto mať. Lenže to bolo schválené na 2024 roku na Rade Slovenskej republiky a všetci za to hlasovali. Všetci za to hlasovali, aj Huliakovci, Tarabovci, všetci za to hlasovali, Dankovci, proste všetci. Na rokovaní vlády Slovenskej republiky, tam sa doslovne veci píšu, ETS 2, lenže to bolo ETS 2 iba ľudový názov, to iba zmenili na riadenie z roku 2018, lebo vtedy bolo schválené ETS ako keby kvázi 1. A tam je tá klimatická neutralita, kde sa krásne píše o tých emisných kvótach. Není len na budovy. Týka sa to každej jednej veci, každého jedného z nás ako života. Či žiješ na dedine, či žiješ v meste, je úplne jedno. Či budeš cestovať bicyklom, máš minus CO2 stopu, minus dane. Budeš cestovať autom tam, tam, samozrejme, platíš dane. Budeš kupovať také potraviny, takéto výrobky, o to sa bude odvíjať, čo budeš kupovať. Čo, mne sa nezdá, že by si, si mal minus CO2 stopu, keď cestuješ bicyklom, pretože... Áno, ale nemáš fosilné paliva. Ja, ja, ako áno, nemáš fosilné paliva, ale viacej makáš a tým pádom aj intenzívnejšie dýcháš a viacej CO2 vypúšťaš. Toto nie, nie, toto neberieme, toto celú. Hej, ja te chápem, Marian, to sú také veži, keď na tie sociálne sieťa. Hej. No, však, a, aj, toto no. prosím klimatické neutralita je vložená aj o systém bankách. Mm -hmm. Ten zákon prejde, a to prejde, pretože ten zákon preplní doslovne na digitálnu peňaženku Európskej únii. A toto si to nikto z verejnosti nevedomuje. Absolutne nikto. Vôbec, lebo tie zákony na naše sa prepájajú z 910, hej, to nariadenie z 2014 roku o EUID, EDAS 2.0, hej, frameworku. To je tá digitálna peňaženka Európskej únii. Zákon 205 z roku 2013 zákonov o e čo sme si mali, Marian, pre vysielanie sme sa rozprávali. Čiže týmto, týmto sa umožňuje vlastne uh, regulovať, že na čo môžeš miňať peniaze podľa toho, ano. akú máš tú uhlíkovú stopu takzvanú. Hej? Ako oni ti nič nezakážu, len na to, že nebudeš mať peniaze. Si veľmi dobre roz, rozmyslíš, či sa mám kúpiť to kilo mesa, alebo nie. Uh -huh, uh -huh. Oni ti všetko umožňujú, len či na to budeš mať peniaze. Ver tomu, že na to peniaze mať nebudeme. Čiže tí najbohatší, tým sa v podstate nič moc nezmení, tí môžu tak, áno, ďalej ako doteraz. nič sa nemení presne tak a tých, no. jak to raví, hej, čo sa píšu v tých sociálnych sieťach, je z tých slovenských oligárkov, hej. Podnikateľia, mm -hmm. dneska podnikateľe mlčia. Mm -hmm. Keď si pamätáš, sme rozprávali ešte v roku 2024, keď sme rozprávali, vieš, to jedno vysielanie takomto špeciálnom, eh, keď sme rozprávali dokonca pre tých podnikateľov o tých výhodách. Pamätáš sa? Nedávno to povedala aj finančnej správa, to prehlásila s Kamenickým a Spicom. To prejde na tie QR er kódy, platby na tie iné, tie ich digitálne platformy, získava výhody. Podnikateľ získava čo? No predsa získava výhody. V oblasti DPH, samozrejme, ďalšie veciam. To prejde z občanov na tie ich, uh, to na tie digitálne peňaženky, však to dneska propagujú banky, hej, získa čo? Nebude platiť, hej, proste zároveň dostane účet za každé prevody, za výbery, neby za výbery, keď bude platiť cez tú digitálnu peňažok Európskej únii. Zneužívajú proste tých ako ľudí, nemajú peniaze, tam na to skočia. Oni nás do tých vecí dotlačia, hlavne podnikatelia. Tak a to, to, sú To sú podobné metódy, ako uh, už predtým v podstate banky aplikovali, že neviem, pri platbe kartou ti vracia, neviem, pol percenta alebo percento z toho nákupu. A, a také, hej, že, že aby ľudia čo najmenej používali hotovo, že to, to už fičí dlho ako tieto snahy. Hej, lenže teraz banky prehlásujú s týmto spôsobom, že príklad, aj je Slovenská sporiteľňa, čo to aj píšu verejne, eh, že všetky účty, ktoré budú používať na ten súčasný ten systém, budú spoplatné. Vieš, výbery hotovosti peniaze, to je známe. Takže príklad Slovenská sprotiteľná ponúka také možnosti uh, cez IKEA na peňaženke Európskej únie. Áno? Budeš ju mať, proste kompletný účet je zdarma. Budeš dáme tomu robiť cez IKEA peňaženku prevody, máš to zdarma. Platby všetky, každá vec bude kompletne zdarma. Čiže ako ten starý účet bude spoplatnený vo všetkom a ten Áno, ale nový účet, tak, na tie digitálne digitálnym eurom bude zdarma. Aha, jasné. Chápeš ma, hej? ale že podnikateľe získavajú čo svoje proste úľavy, e, Aha. takisto získavajú nejaké bonusy, ako to prezentovali. A keď si ľudia pamätajú ešte, alebo poslucháči, sme to vysvetovali s Marianom Filom ešte v roku 2023 a v roku 2021. Tieto veci sme vysvetlili, ako to bude všetko fungovať. Proste to idú robiť formou daní či na tvoje domy, či na nákupy, eh, dáme tomu tých potravín, staných výrobkov, všetko prechádza na tie daňové formy. Sami ľudia sa o všetky veci sa odstavia, lebo na to nebude peniaze. Dneska ľudia dneska majú, majú, nemajú peniaze na nákup kilo mesa. Veď sa to dneska poriadne po tých potravinách. Zvyšili ceny. Tu zvyšíme, tu zvyšíme ceny a ďalšie veci. To sú ďalšie, hej, čo bolo schválené v Európskom parlamente, hej, o, tých, o obchodovaní ehm, tzv. emisnými kvotami na tie hranice, vonkačie hranice mimo Európskej únie. Všetko, čo sa sem dozve, do, dovezie, bude sa platiť zvlášť CO2 daň. Týka sa to textilu, týka sa to všetkých vecí, áno. Dodatočné clo v podstate, hej? Áno, hej, ale ako CO2. Za to Lebo, <laughs> že, že tým reálne nijak nepomôžeš klíme Nie. alebo životnému prostrediu, je to vlastne iba daň alebo clo najvyššie v skutočnosti. Uh, ja. no je to tak. Takisto ropné produkty, ropa, všetky možné veci, a čo sa bude dovážať sem, navýši proste, čo dane, sádzby proste, ceny, všetko to navýši. Toto je tá dokonalá klimatická neutralita. A toto nikto si to proste neuvedomie. Treba to... povedať, že tie clá sú vlastne príjmom Európskej únie, čiže... O, eh, no, ja, to, to nie je o ten príjem, nie, nemajú, to nie je o ten príjem. Keď chceš urobiť klimatickú neutralitu, tak akým spôsobom chceme urobiť? A schválim no. sa dva dane. No však jasné, ale... Chceme e, robiť klimatickú neutralitu, proste to nie je o peniaze, že niečo financovať. Treba ľuďom povedať na rovinu, čo to sú celé dva dane. Proste, jak sa vraví, keď Svetové ekonomické fórum prihlásil v 2016 roku aj s našou vládou, keď tam boli, prihlásil, nebudeš nič vlastniť a budeš šťastný. Toto to sa je... to dneska robí. Ale to ľudia je... treba povedať na rovinu, proste celé dva dane, proste si nekúpiš nič, lebo to sú klimatické ciele. Toto je tá jedna stránka mince, ale druhá stránka mince je, že to pôjde do EÚ, to nepôjde do toho národného štátu, hej, tieto veci. A oni <laughs> potom z toho budú platiť tie úvery na zbranie na Ukrajinu a podobné nezmysly. Hej. No tak teraz, tak teraz, keď sa máme o tej armii, tak prečo nech povie vláda Slovenskej republiky aj republika doslovne, lebo teraz bolo hlasovanie v decembri a mm. naša vláda odsúhlasila spoločnou armii, hej, to vieš, rearm, nie? podľa Bielej no, áno, áno, tých tý 800 miliard. Ale to už aj vaša vláda to odsúhlasila na Rady konciliárskej no. únie. My to bolo niekedy 12. decembra, to bolo hlasovanie. A tam sú všetky tie čísla uznesení, čo na to je to celkové uznesenie, ako nabada, hej, ako ten celý kompletný balík. Je tam biela kniha. O tej, ako rearm, hej, za to hlasovala republika v Ruskom parlamente. Dneska nemôže nikto z nich kričať, totiž o Slovenskej republike, že sú všetci proti všetkému, keď za to hlasovali. Lenže keď sa bavíme o tej klimatickej neutralite, ja keď mám ešte niečo povedať, čo tam som našiel v dokumentoch Európskom parlamentu, čo sa týka tej dronov, hej, na umelú inteligenciu radené. Doslovne sa píše totiž v té, drony budú využité, nie. Ľudia si myslia, že proti Ukrajine alebo proti Rusku, všetkým možným veci, nie. Tam sa doslovne píše pre bezpečnosť boj proti terorizmu tu vo vnútornom proste Európskej únii aj oblasti kontroly zdravia. Presne ako to boli použité drony uh, pri vymysle slntačke krivačke. Doslovne sa to tam píše. Nie proti Rusku na vojnu alebo také veci. Nie proste. Vojaci je známe, že majú byť nahradení vojaci, aj policia. Drojmi a tým ďalšími hlúpostiami. Preto sa teraz vytvárajú také zlé podmienky hej, pre tých zamestnancov, pre tých policajtov, pre tých, tých, pre tých ďalších a ďalších. Teraz sa doslovne píše. Teraz si zober, že tie drony budú nasadené proti nám. Na kontrolu takisto, hej, na pre ekosystém. Toto je všetko klimatická neutralita. Budú kontrolovať tvoj dom, budú kontrolovať pôdu tvoju, hej, či sa nevyrubujú lesy a také veci. Toto na všetko majú byť použité tzv. inteligencia a s tými dronmi. Toto som našiel teraz na Európskom parlamente. Toto nikto tu nepovie verejnosti. Ďalšie o kritických liekach. To sú také brutálne veci, aké som to dočítal, samozrejme, ja som dnes pochopil, prečo Baláš ma klamal zavádzal. Ja som sa nechal nakýtať nejakého slova klamstva. Myslíš, to teda čase, poslanca to... Balaža za smer? To doktora. Áno, Balaš Smer SD, predseda výboru pre Zratislav. Áno. A Tam sedí aj Jadon Lučanský, za sos SNS-ky. Čo to všetci rozprávajú ľuďom? O tých klimatických e, liekoch, ja keď som to čítal, tam sa doslovne tieto veci píšu o umelej inteligencii, o nových inovatívnych a vakcínach, všetky možné veciach. A dokonca agentúra Eura, ECDC, my to máme všetko spoločne financovať. Nedávno to odsúhlasili, Monika Beňová zahlasovala. Viezik, samozrejme, Ostrohňová, to sú tí členovia toto výboru. Výboru pre zdravotníctvo Sante je Beňová, zasmer SD a Ostrohňová. Uh mhm. -huh. Hej, jedine to tam hlasoval, bol to iba tento David, hej, ten Ivan David zo Českej republiky hlasoval proti, -huh. lebo tam bolo ako týmto vo hej, v Európskom parlamente, už to prešlo. Ja keď som toto čítal, čo tam všetko vložili, a tam práve som našiel ten oficiálny dôkaz, ktorý bol použitý 2020-2022. On je vakcínach. Ramos zbehal zasadnutia, hej, čo boli ešte naša vláda, ešte keď bol Fico pre, predsedom vlády, ja som správne tvrdil, že vakcíny boli schválené v 2017 roku, ktoré bol, boli použité v 2020 až 2022. Toto nedokáže nikto vyvrátiť ani ne s politikom. Preto dneska Kotar to nič nekoná. Pretože musel zavrieť prvého Danka a Fica. My musel týchto dvoch zavrieť aj s Matovičom spolu do jednej celej. Však ono no, to, to no, bolo také... Dokumenty, no, tam sa priznáme, prepáč, sa skočím ešte. Oficiálne dokument ja som si nážne vyhľadal ešte spoločným finančným programom rámcom na 2019 rok až 2023. Ešte, aby to nebolo málo, čo som tvrdil v tej Budapešti 2017 roku zasadnutie, o týchto veciach sa tam diskutovalo. O patentoch. Oznali, že patenty, aby členské štáty schválili patenty na nové vakcíny, no, nový druh vakcín a všetky možné veci, nové liečiva. Patenty, finančné programy dokonca, aby zainteresované strany, ako sú u nás, alebo tam, alebo tam, hej, hlavne pre Európsky región, aby začali spoločne financovať ten program a spustili totiž legislatívu pre umožnenie týchto nových liekov, nových vakcín a nových patentov. Ono to bolo Prečo také to veľmi, veľmi podozrivé, vieš, že, že jak rýchlo po tom oficiálnom vyhlásení pandémie, myslím, že to bolo 11. marca 2020, Áno, ano. jak to vy, vyhlásil tento predseda VHO, že, že ako strašne rýchlo teda vyvinuli a už začali testovať tie vakcíny. Ne? Že to, to by, nešlo, to by no. nešlo, pokiaľ by to nemali predpripravené vlastne. Áno, ja som našiel oficiálne do dokumenty, dôkazy a to všetko doslal aj členom vlády Slovenskej republiky a každého poslancovi. Ja sa pýtam, prečo ten Kota to, to, to, dokumenty nezverejnil. To sú oficiálne dokumenty, nie je môj vymysel. Pramo z EMI. Uh mhm, -huh, mhm. uh -huh. Prečo to nikto nezverejnil? No. Ja tu dodal všetko vonku. Čo tu rozprávame? O čom? Ale toto nič. Potom som, keď som písal jeden článok ešte v roku 2021, Ehm, bol tam hlasovací ako primený do ten ehm, dokument, totiž radenie, pre umožnenie týchto RNA e, vakcín. Hej. A presne sa tam nakáza presne toto zo samotného VHA, čo vložili mm -hmm. teraz za tie kritické lieko. Toto sa tam mhm. píše priamo v software obdobia 2017 až 2018. Tak do riti si vravím, prepač Marian, že som sa už tam vyčertil. Jak je to možné, nikto nič tu nevyšetruje. Nebude nikto nič tu vyšetrovať, lebo to všetko dokonalý plán. Dobre, to, to sme teda odbočili od tých budov, tak poďme, poďme späť. Ideme na k tým bankám, hej, tie zvládny návrh zákona o bankách. Klimatická ano. neutralita vložená, klimatická neutralita teda sama, je tam o tom ETS 2, hej, ľudov povedané, ktoré bolo schválené ešte na jesen 2024 na Rade Slovenskej republiky. Tam to už je dávno schválené. Len sa mlčalo a teraz tu všetci sa byli, že sú proti. Lenže takisto o tom zákone o tých bankách je tam vložené, Marian, keď si pamätla, keď sme rozprávali o tom Európskom úrade, ktoré budú robiť kontroly, vieš, po tých podnikateľov, proste aj teba. Niečo prezujú na tých sociálnych sieťach, niečo predávaš. Nie si podnikateľ, nie si živnosti. Nie si to vedia overiť, vieš, cez tú digitálne platformy. Hej, dokonca, či predávaš niečo na tom bazoši. Je to jedno. A bol ako Fico teraz nedávno prezentoval, že pôjdu po tých, ktorí popri práci majú si ešte niečo privedávajú. Niekto robí nejaké hračky, niekto niečo vyrába, niekto niečo predáva, niekto niečo maluje, všetky možné veci idú po nich. A presne toto naredenie tam vložili na návrhu zákona o bankách. To sa píše eh, nariadenie Európskeho parlamentu a Rády Európskej únie roku 2024 pod číslom 1620 z 31. mája 2024, ktorým sa zradil Úrad pre boj proti praniu špinavej peniazy a financovaniu terorizmu a ktoré sa menia niektoré naradenia z roku 2010, hej, ďalšie následne 2010 a 2024, úradný vestník. Je tam vložené v tých bankách. Takže máme tam vloženú klimatickú neutralitu, aj cez CO2, tie dane, ďalšie veci, ktoré prepojené priamo je vložené o zákone o tých emisných kvótach, ktoré spalili v 2024 roku, samozrejme, ale ten úrad, keď si majú určite pamätáš, to sme robili jednu reláciu v júni 2024 roku a následne, keď sme robili pre 9.4.2024, keď som ľudí vyzýval, poďme do parlamentu, na rokovanie výboru pre financie rozpočet, lebo o týchto veciach sa to príjma. Samozrejme, to druhé hlasovanie to nezverejnil na tých sociálnych sieťach. Žiadna alternatíva majú. Nikto to nezverejnil. Ani žiadny aktivista, nič. Dávali iba jedno hlasovanie, samozrejme, akože proti digitálnom euru. Není pravda. Druhé hlasovanie bolo o tým digitálnom evre, že druhé, ako druhá povinná platba bude digitálne euro a zapojiť všetky úrady, aj finančný úrad, hej, boji proti praní špinavých peniazy, daniem únikom, proste a teda, a teda, tam to všetko spalili. Je to naradenie o eurobankovkách a euroninciach auta sa jednoznačne špecifikuje. Čo samozrejme aj pán Lupták aj priznal tieto veci 21.10.2025 roku, keď sme boli pred Národnou radu Slovenskej republiky. Ešte Lupták mi verejne povedal, á, že to som ja, čo sa šprta toľko zákonov. Ja som jednoznačne povedal. Ako hej, pretože ak si Maria dneska mi vravel, hej, že neznalo zákonom ani aspoň Takže my sme plní plná zákony a oni nie sú plní plná zákony politici? Takže my áno. Takže keď nebude nás zákon, samozrejme, čo môžete niekto obviniť? Mariam, čo si to budeme klamať? Toto mi verejne ľudia povie. Najhoršie je, že my ich za to platíme vlastne, <laughs> aby to poznali. Áno, sa to hlasoval za digitálne euro. Mm. Toto je ten problém. Mm. On bol vtedy SNS, dneska nemôže tvrdiť, že nikto, ani Michalko, nikto z nich tvrdí, že oni nie je s nami. Čo nie je s vami? Že si to delíte miestečka že na kvázi pre verejnosť? Všetci za to hlasovali. Najhoršie tam, že klimatická neutralita prichádza to, čo sme na to varovali pred tými rokmi, Marian, čo sa mi veľa ľudí vysmievalo dokonca, hej, však mi robilo zo mňa posmešky, ty si blázon, ty si chorý vo všetkých a dnes to všetko prichádza, ale zákonom sa na to ľudí varoval. Najhoršie to teraz, keď sa bavíme o klimatické neutralite a ten zákon o tým myslím kvotách. V každom zákone je niečo ďalšie vložené zákony, hej, samozrejme 555 o tých obnove domov, samozrejme ďalšie veci, energetická efektivnosť, hej, ďalšie veci, ale všetky tie zákony, stanuje zákon, zákon o dokonca stane výrobkov, hej, samozrejme matrik, e, zákon o matrikách, ktoré dnes za chvíľku pár dní budú sa hlasovať, zákon o katastrofálnom úrade. Každom jednom zákone je vložené digitálne peňaženka Európskej únie 305 z roku 2013 zbierky zákonov o tom e-governmente ktorý bol novelizovaný tento zákon v oktobri 2024 roku, ktoré vložili tam dignal peňaženku už do povinnosti. Lenže prepadne so všetkými zákonmi. Každý iný zákon. Takže čo som si ponakázal, lebo musíš naštudovať všetky si zákony, o čom sú tie zákony, čo tam je vložené, kedy bolo hlasovanie, všetky možné veci. Dneska nemôže nikto tvrdiť ani z republiky, ani z LSNS, ktorí najviac kričali, že sú proti digitalizácii, keď všetci za to hlasovali. Starý zákon, ktorý prišiel novelizovaný v roku 25K, hej, tak sa píše zákon 25, lomitko 2025, je iba novelizovaný doplnený zákon a to je 205 z roku 2023, 3. roku, práve ten legislatívny návod ako vládny návod legislatívy o stavných a proste o stavnom zákone. Práve to maj v 2023 roku, keď bola tá legislatíva, ako prvá legislatíva o stavníctve samozrejme, stavný zákon, už tam tie vložili ten zákon 305 z roku 2011 zberky zákonov hej, o e, governmente, pretože v 2017 roku až 2018 roku, keď bolo hlasovanie na Rade Slovenskej republiky, do tohto zákona vložili 910 z roku 2014 naradenie Európskej únie, Rady, Európskej, Rady Európskej únie, Európskom parlamentu, tú nešťastnú EU ide. Lenže nebola ešte dopovinného charakteru. Bola len doporúčaným charakterom, hej, aby pre pochopenie. Oni to dali až neskôr do povinnosti, lebo to nariadenie 910 2014 roku, tam bol iba určený termín, dokedy to máme zriadiť, toto veci, digitálnu bránu a ďalšie veciam. Vieš, ako zahlasovali tieto dve skupinky? Za. Doslovne za. Ten, ten SNS Marian Teba, ktorý kričí proti Orvelu, ale oni do toho vložili práve ten Orvel digitálnu peňaženku Európskej únie. Ten zákon je s každým zákonom prepojený dokonca o tých emisných kvótach, aby ľudia konečne pochopili. Tam, že máme tu zákon hej, o stranných výrobkoch, takisto ten zákon je vložený 133. Je tam vložený vo všetkých zákonoch, hlavne čo sa týka myslí kvóta, cenný zákon, všetky veciam, hej, samozrejme, všetky, každý zákon je prepojený. Lenže keď sme spomínali ten katastrofálny úrad a matričný úrad, je tak istota vložený nových volatívnych závodov zákona, ktorý sa dní budú hlasovať, je tam vložený znova tá 305 veteriná spriedky zákonu o e-governmente. E, Digitálna peňaženka tam už vložená. Lenže o tom matričnom úrade, samozrejme pre tých rodičov veľmi nebezpečná vec, pretože je známe, že keď ideš prihlásiť niekam dieťa, či materská školka, a tvrdil, oblasti zdravia, všetky možné veci a potrebuješ niečo z matriky. Lenže už formou digitálnej peňaženky vody. Tento matričný úrad je prepojený samozrejme s úradom o katastri. Samozrejme, lebo tam sa dostane to píše, tieto zákony. V katastrálnom úrade takisto sa píše, chceš nejaké informácie z katastru, dáme k tomu niečo, ideš prerábať, potrebuješ informácie z katastru aj z matričného úradu. Potrebuješ odtiaľ, odtiaľ, odtiaľ, že aj do tohoto zákona vložili 305 tu, zákon o digitálnej peňažnej Európskej únii na o e-governmente. Ten, ktorý bol novelizovaný v 2024 roku oktobri. Teraz si zober, Mario, chceš niečo dostať od niekoho, musíš mať digitálnu peňažnú Európskej únii. To, že dneska je fajn, že to tie veci rozprávajú tam, hej, boj pre tých oným, ja sa volal to dneska organizáciou som zabudol, ako sa volá, že riešia vec, že chceš si vyhovorovať informácie, hej, zaplatíš, môžeš dostať pokutu. Len to je fajn že nikto už nerozpráva tie diktát peňaženky Európskej únie, čo to spôsobí, ako nás jednoducho spôsobom na všetky donutia, proste, aby si doprímal diktát peňaženky Európskej únie. Pôjdeš na matriku, rodičia skončili. Pôjdeš ty, si skončil, majú. Pôjdeš na katastrofálny úrad, pretože niečo budeš potrebovať, samozrejme, ideš niečo prerábať, potrebuješ odtiaľ veci. Digitálna peňaženka Európskej únie. Ja no, by sme to trošku lepšie vysvetlili, že, že doteraz sme vlastne fungovali s rodným číslom, prípadne teda ano. rodným listom, kde je ten, ten, to rodné číslo a nejakou občankou a tak. A teraz ano. to má byť vlastne náhradené tým európskym alebo eurounijným identifikátorom, skrátene EUID, ano. ktorý má byť ako jednotný v celej EÚ vlastne a, a zároveň teda prepojený na tú peňaženku, na tie digitálne eura. Čiže Vlastne, keď niekto nebude mať... Áno, v zákonbankách, na každú jednu vec. Keď, Lenže, niekto nebude mať to, to EU ID, tak to jak keby nemal rodné číslo, je, že v podstate ne, nevybaví nik, nikde nič. Hej, hej, hej. Nie, mhm. skončil si, nepôjdeš ani do práce, nepôjdeš nikam. Bohužiaľ, tak jasne, jasne, jasne. Takže teda 305, keď si zoberieme, je aj vložené, pretože DC 2024 roku bol novizovaný zákon o zdravotníckom informačnom systéme. Tam to vloží takisto aj pramo e-očkovanie. Lenže toto vložili aj zákon 305, majú a digitál peňaženka Európskej únie a na e-očkovanie. Tento zákon je znova prepojený priamo, doslovne tam vložili, ešte bola novelizácia školského zákona, samozrejme mimo roku bola dvakrát novelizácia, nielen raz, bola v septembri, do toho práve, že vložili 153 to v zdravotníckom formačnom systéme. Hej, pretože školstvo musí byť prepojené na získavanie na centrálne registre o očkovaní a zdravia toho dieťaťa, lenže aj rodiča. To tam nie, tam sa toto vložili, samozrejme, 153 je tam vložená. Druhá novelizácia zákona, samozrejme to sme už dávnešie vysvetľovali s Majom, minulom roku, je práve do toho vložili, do tej ďalšej novelizácie školského zákona, už tam vložili 153. Ale aj ID systém, proste všetky kompletné veci. Toto je tá digitálna peňaženka Európskej únie. Toto sa týka aj klimatickej neutrality. To sú tie dáme tomu, ako banky majú veš, ako to, čo sa týka CO2, stopy a ďalej. Toto bude prepojené práve s tou digitálnou peňaženkou Európskej únie. Každá jedna vec. To mi Všetko pripomína... Pripomína to uh, z Biblie, z toho zjavenia Jana, tam vieš, tu, tu pása, že kto nebude mať to znamenie šelmy a tak, tak nič nenakúpi, nepredá, bla, bla, bla, vlastne nebude môcť nič robiť. Však Indii, presne tak, Indii, čo robil no. nedávno v Indii? To nemal digitál peňaženku, sa len vypli, proste všetko vypli a ten, tý, um, ten kto nemal digitál peňaženku, nedostal sa kúpa travinám. Nedokázali kúpiť. V Indii? Veľa ľudí si myslí, tak a čo keď nebude elektrická energia? Tak počkať. Ale ľudia, no číta rokovanie vlády a Európsky parlament, čo sa tam príjma, hlasujem. Mhm. Hmm. Ešte sa to vysvetľoval na neše, že štát ti to kúpi proste. Nemáš telefón, ti ho kúpíš a to schváli 2024 roku na rokovanie vlády. Boj proti chudobe. Tam sa doslovne to píše. My to budeme za, zafinancujeme. Hej, pre tie sociálne slabšie rodiny my to všetko zafinancujeme a my mali prístup k týmto veciam. Lenže tam sa doslovne píše, keď máme tak priamo byť otvorení ku tým ľuďom, dom sa veci píšu s tým, že každý, aby nebol, každý bol však ten systém, systém testovaný aj o pásme gazy, hej, na QR kody, o, čo sa týka humanitárnej pomoci, to mal QR kód, tu hej, ID systém, tú peňaženku, tú, tú digitálnu platformu, ten sa dostal, ten dostal aj vodu, príjel vody, aj rýžu a ďalšie veci. To nemal, nedostal nič. To samé robili v Indii úžasné blic, ktorý tu dneska odspevujú ľudia. Toto robili v Indii. Malázi to samé. To samé urobili vo Vietname. Vypli účty a koľko miliónom, stovka miliónom ľuďom, hej, proste desiatka miliónom ľudí, vypli proste účty, lebo nemal nikdy peňaženku. Toto nerobia, ľudia si myslia, že na Slovensku to nerobia. Zober, každý jeden proste zákon je priamo definovaný, priamo doslovne je definovaný na digitál peňaženko Európskej únie. Samotná Európska únia prehlasuje dokonca ako ten Brusel, pardon, lebo aj my sme Európska únia, Brusel prehlasuje jednoznačne o digitálnej peňaženke Európskej únie. Bude fungovať, hej, čo sa týka bankovom sektore, samozrejme, oblasti zdravia a vo všetkých hospodárskych záležitostiach. Každého jedno z nás. Tlačová správa Európske centrálne banky z roku 2024, myslím, to bolo niekedy marec 2024, ktoré som prezentoval vo výbore pre financie rozpočet pre pána Hejto z Národnej banky Slovenska, doslovne to všetko priznali, vtedy Európska centrálna banka jednoznačne prehlásila, že budeme sledovaní a bude každý z nás sledovať proste uhlíkovú stopu. Znova tá digitálna peňaženka Európskej únii. Ja som... Vo všetkých počúval... veciach proste majú tu si ľudia myslia, že čo? Niekedy peňaženka Rosky únii, však ako teraz o, proste nikto nepochopil, nepočúva, čo rozprával Fico. Jadrová tráreň, výlučne prečo, datové centra, umelú inteligenciu. A oni totálne zmysle tam píšu pre Ukrajinu, všetky možno. Ľudia, vy počúvate, čo tam rozpráva? Dátové centra, umelú inteligenciu, ktorá bude jednoznačne proti nám. Umelá inteligencia tiež zoberie prácu. Datové centra, jednoznačne na to digitálne peňaženka Európskej únii. Na to nepotrebujú obrovské datové centra. Lenže datové centra už dneska budujú v Slovenskej republike. Hm. Ja to som nikto nepochopil. Počul som rozhovor s Robertom Mervom, čo bol v Rusku na nejakom, aj myslím, že tam dostal nejaké ocenenie, lebo oni, to jeho vydavateľstvo Tornen prekladá veľa ruských kníh a tak. A on hovoril, že, že v Rusku je tá digitalizácia oveľa ďalej než u nás v podstate. Áno, áno. Že tam už strašne veľa, strašne veľa vecí ako ani nevybavíš bez chytrého telefónu, teda ako smartfónu. A, a <laughs> akurát som sa veľmi pousmal nad tým, že, že je to tam teda také akože rizikové z tohto hľadiska, keďže je to už uh, viac pokročilé ale že, že tamto ten štát nezneužíva, takže že akože to je v pohode, hej. <laughs> Dobre. Tolka, to, <laughs> no, toľka no, naivita. No, <laughs> OK, ale eh, v Rusku že už je teda bežitá skúšobná prevádzka <clears throat> digitálneho rubla a od, myslím, že od 1. septembra, že už to má naskočiť ako, že úplne, že pre všetkých. Teraz tam, ano, neviem, ano. koľko tisíc firiem a tak sa to účastnilo a desiatok tisíc um, Eh, fyzických osôb, ale a eh, teraz už to má ísť akože náplno od 1. septembra, takže to, to bude len zabava ešte. <laughs> takže tak, no. A, takže no, oni sú ešte, ešte o, o hodne popredu pred nami. Ako to, to tzv. zaostalé Rusko, podľa niektorých tých našich progresívcov. <laughs> no to, to tak majú. Teraz si zober, Dnešnú klimatickú neutralitu je, zober si, že je vo všetkých aspektoch, proste každom zákone to je vložené. Každom jednom. Ľudia si neuvedomujú, že čo to je digitálna peňaženka Európskej únie, že to obmedzí každého z nás. Čo za chvíľku povieme ten zákon, ktorý je predstavený o tých budovách. Tam sa doslovne tieto veci píšu, pramo, doslovne. Keď si zoberieme, čo sme pre chvíľku podali, ten matričný úrad, hej, ten, ten zákon, nový zákon o tých matrikách, do toho vložili digitálna peňaženka Európskej únie. Áno, EUID. Bez toho nedostaneš nič, nikam sa nepomíš. Základný úrad pre tvoj život, pre život dieťaťa a celé, každého jedno z nás. Je to známe. Zákon o katastrálnom úrade to samé. Je to takisto podložené, pretože aj ten predávajúci, hej, a teda, a teda, kupujúci, samozrejme, je to takisto potrebe získavať informácií o tom majetku nejakom, samozrejme, musíš mať digitálnu peňaženku Európskej únii, lenže aj ten ďalší zákazník. Máme k tomu niečo, chce niekto niečo predávať, áno? Teraz si zober. Katastrálny úrad, chce si urobiť informácie o tom pozemku, čo musíš mať vykonú peňaženku Európskej únie. Dokonca aj ten, čo predáme to nejaký realitný makler. Aj on to musí mať digitálnu peňaženku, pretože bez týchto informácií, bez digitálnej peňaženky nikto sa nedostane. Nikto sa nedostaneš. Ani ty ako kupujúci, samozrejme, alebo nejaký nájomca, nedostáš bez týchto informácií sa nikam nedostaneš, pretože oni tam tvrdia, ako tí zákonom, že to boj proti prajú špinavých peňazí a terorizmu a daňovým únikom. Preto musíš mať digitálnu peňaženku. Takisto je to medzi nehotovosti, to, čo si tu budeme klamať. To jeden zachytný máš tu dve zachytné alebo dva zachytné body, matrika, katastrofa. Tieto si dobre, že tieto zoma zopakujem, sú zákony prepojené o tých emistí, nešťastných emistných kvót, tak samozrejme. A ľudia konečne pokope, ktoré tu zákony to sú. Áno. Je to zákon číslo 414 z roku 2012 zbierky zákonov z 9.9.2024. Tedy totiž bol predstavený a schválený tento zákon o tom ETS 2, ETS 1. V tom zákone je jasne, jednoznačne tam je vložené, totiž nie je to ETS 1, ETS 2, všetky možné ale že je tá klimatická neutralita na tie emisné kvóty. Ako prosím na hej, ako, vieš, ako pri nákupu CO2 a ďalšie veci. A toto je tá klimatická neutralita, čo sme na chvíľku pre koľko podali. V tomto zákone máš vložené ďalšie zákony, či to je 555, proste všetky veci, veci tam vložené máš. Samozrejme, je tam aj vložený zákon, hej, z 1.12.2020 zákon číslo 321 2014 zbierky zákonov o energetickej efektivnosti a o doplnení niektorých zákonov. V znení neskôršie predpisov, hej, a tam sa práve tieto veci isto uvádzajú. A ľudia pochopili energetická efektivnosť. Hej, to sú tie zvratené ideológie. Doslovne krátko tie, co stačí. A práve 1.12.2020 roku takisto pred, ako predošlom období, takisto, ktorí kričali proti zelené európskej dohode, všetci do jedno, samozrejme, a jeden z nich hlasoval proti. nie k LSNS, samozrejme, vtedy to častejšie boli o, eh, Mazurek, všetci do jednoho boli LSNS. Tarabovci, teda Kufovci, ani jeden z nich hlasoval proti. Je tam vložený diktát pani Ženkorovskej unii, 305 Tento zákon je vložený samozrejme o tých miestnych kvótach 414. V zákone, hej, samozrejme 2020, hej, číslo 321, je vložené samozrejme 355, pardon, 555 o tých budovách. To za koľko vysvetlíme. V každom jednom zákone samozrejme máme ložené zákon stanej výrobko, výrobkov, samozrejme notársky úrad, hej, zákon o notárstve, katastrálny úrad, samozrejme, aby to nebolo málo, sa tam vložené ďalšie zákony. Toto si ľudia musia konečne uvedomiť. Hlavne to, že priamo zákon, ako čo sa týka miestnych kvót, tak je prepojený za zákon o tých bankáci klimatickú neutralitu európskym naradením z roku 2021. A v Európskom parlamente tiež hlasovali chlapci, nehlasovali proti či to je republika smer SD. Nie, nie, nie. Všetky dôkazy som zverejnil. To, že vám dneska tu, ako títo proste politici rozprávali ľuďom, že oni sú krásne, bijú sa, hej, za vás, nie, nie je to pravda. Treba si hovorovať, ako hlasujú, o čom hlasovanie. A že Marian si zober, hej, vo všetkých zákonoch je prepojené všetko na digitálne peňažnej Európskej únii. Stali zákon to samé, tam vložili samozrejme, hej, to maj 2023 roku, doslovne ešte hlasovali za. Nehlasali, že sa hej, hlasovali proti, alebo nie, doslovne za. Ten zákon je prepojený samozrejme, čo sa týka o zákonom hej, e, jednotky. Emismi kokotami. Všetci do za to hlasili, jednoznačne za. Je to, zmysl, že 9. maja 2023 roku. Nemôže ani jeden z politikov tvrdiť, že sú proti. Všetci doslovne hlasujú za. Klimatická neutralita je doslovne sa písané, je to Paríska doda a Zelená dohoda. Všetci doslovne hlasujú za. Dneska nemôžu rozprávať, že sú proti. Na sa im zákon, tá digitálna peňaženka Európskej únie, o čo vieme všetci, čo to je. Že bez digitálnej peňaženky Európskej únie sa nikam neponeš ani do práce. A nie bez toho e očkovania, to si nikto tu z vás z slovenskej spoločnosti nechce uvedomiť. Lebo nečítajú zákony. Teraz si zober ten 305, ten zákon, 2013 zberky zákonov o tom e-governmente, samozrejme, tá digitálna peňaženka, je každom inom zákone. V školskom zákone, realizácia školského zákona. Zákon, čo sa týka Uh, v anglickom formačnom systéme, hej, lebo tam vložili už e-očkovanie. Pre deti, pre každého z nás. To si všetci môžu ľudia rozprávať, čo chcú. Ten znova, tá digla peňaženka Európskej únie je vložená samozrejme cez klimatickú neutralitu o tých bankách. Následne, aby to nebolo málo, samozrejme je vložené, hej, čo sa týka energetickej efektivnosti, emisných kvótach, o budovách, samozrejme matrika, hej, katastrofy. Včera si zober základné zákony pre tvoj život. Každom jednom veci máme digla peňaženka Európskej únie. Nikto sa tu bez týchto vecí nikam nepohne. Asi tu ľudia môžu rozprávať, čo chce. Každý jeden volič sa tu rozpráva, čo chce. Dokonca na rokaní vlády Slovenskej republiky, ktoré v 9. prvý schválili, čo sú na to Marian sme poukázali, ešte minulý roku po rokaní vlády Slovenskej republiky 15.1.2025 roku akčný plán pri životné prostredie a samozrejme pre to zdravie. Dosne sa toto veci tam píšu. 9. prvý samozrejme to veci už to schválili, aby to nebolo málo. Uh, ďalšie tam bol program, čo som dával ten e, večer status, že Rudo Huliak tam e, ľudí slaninku a práve tú konzumáciu mesa berie v detskom školách. o formou. Toto ľuďom už nikto nepovie však. Ilo zakázať meso, na to ľuďom som maroval. Niekoľko rokov, ak to nezastavíme, sme to všetci skončili. Je to európske naradenie, ako sa sami priznávajú totiž, lebo aj toto spadá do klimatickej neutrality. Je to podľa európskeho kedy? No predsa to tým z mliečných výrobkov kde Milan z republiku za to hlasili na sa. Tá sa doslovne veci píšu, ukončím konzumáciu mesa a školské zrania pre klimatickú neutralitu podľa zelenej európskej dohody, cieľov agendy OSN a spravenáctvo. Toto ľuďom už nikto dneska nepovie však. Toto nie? Tamto dneska prichádza. Áno, Rudo Hulia, ktorý si udí klobásky, ako ja nechcem nič ja nechcem byť vulgárny, bo by som, no keby teraz tu stal, tak ten chlapec skončí. A všetci do jedného, je to na pôde ministerstva e, školstva, e, športu, dopravy a ministerstva zdravotníctva. Tieto štyri ministerstva to predstavuje tento pán žiadne vypražané jedla, nič, absolútne ani meso, proste nič, žiadne ani dokonca teplne spracované meso, ani dokonca ani údené výrobky. A ten nejaký ten huliak si točí videjka, si robí fotečky, nejaké veci, ako si hodí slaninku, klobásky a toto dieťa ju zobrať. Ja si ľudia, ľudia, teraz bolo predstavené na rokovanie vlády, myslím, že čo mám dneska nedelu, teraz piatok to bolo predstavené. Teraz piatok to bolo predstavené na rokovanie vlády, tam si prečítajú. A je tam černé na bielom. Takže republika, keď niečo ide rozprávať, radšej nevstiknú, nech sa stiahnu a prestanú balamutiť hlavu prosti voličom. To je same to na naradenie. Tam dokonca sa píšu hej, mlečné výrobky, čo môže obsávať, čo nie. Takže bez cukru, hej, žiadne proste farebné jogurty, absolútne nič, ani ovoc, dá sa s prepačením povedať. Úplne iné zložené mlieka. To som tam píšil doslovne pre klimatické neutrality, rastlinná strava, totiž majú totiž robiť ešte nejaké školenia deťom proste, e, také proste veci ako, hej, interesovať totiž nejaký tí iní učiteľov, samozrejme, tam som tam veci píšu, ako že deti, ako budú školy totiž ako Uh, deti, ako hej, nejaké, tí, proste, nejaké tie skupiny, dokonca nezvojský sektor, tak isto, že budú školy a učiť deťom proste prednášky robiť, hej, prečo nie správne toto je a prečo je správne toto je. Slušené ovoce a teda a teda. Veď to už dneska robia. A čo dneska, prečo sú rodičia dneska ticho? Takže detská si berú meso, konzumáciu, čo, máme, čo deti majú radi, samozrejme. Hej? A oni si budú čo doma robiť rodičia. Aj so s tým Huliakom nejakým ďalšími tými poslancami. Pardon, aj s tými členmi vlády Slovenskej republiky. Prečo o tejto veci sa tu nerozpráva? Nikde absolútne nič. Ale hlavná vec, že ako si tu všetci ľudia meso. To len to iba tak tá čas, hej, tej klimatické neutrality. A keď sa vrátime tým ďalším tým zákonom, čo sme sa, však bo to mala byť dneska dnešná téma, hej, teraz si zoberú o týchto veci, o týchto zákonov, takisto 555 som našiel o tých bodovách, to za chvíľku poviem ten zákon, čo tam je, to je tvrdý zákon, e, všetci poslanci za to hlasovali, čo dneska kričia proti. Aj súčasná je opozícia a koalícia. Dnes súčasná opozícia naprv kričí proti, dnes, dnešná, ale pritom boli ich vládne návrhy zákona. Za čo hlasovali súčasní koaliční poslanci, ktorí tam predošlo boli. Volebné aj tí mimo parlamentia strany a hnutia. Presne, iba otačujú si karty. Dneska hlasujem proti, budem nové vláde, budem hlasovať za. To samé, to sa dneska deje. Takže dneska nemôže kričať opozícia, že sú proti ETS e, e ani KDHC, keď to hlasovali v predošlom volebnom období dokonca v Ruskom parlamente. A dokonca na Rade Slovenskej republiky. Všetci za to hlasovali. Toto nedokáže pochopiť ani jeden z tých voličov. Dokonca ani sprava, ani zľava, ani všetci sú nejaké farby alebo také farby. Všetci tomto bodoli s prepačením idú. Toto ľuďom už nikto nepovie. Naočne teda digitálna peňaženka, Marian, vieš dobre, čo to je pre pána Jana. Keď ju vložili na, tom, na e-očkovanie pre a všetky možné veci, takisto schválili cez digitálnu peňaženku Európskej únii samozrejme tento zákon, že rodičia, hej, však to dokonca prišlo do platnosti, teraz sa to má pomaličky aplikovať už v tomto roku, zákony, že rodičia proste musia mať povedné e-mailovú adresu práve cez tie digitálne peňaženky a biometrickými údajmi, hej, samozrejme tie veci. Musia mať overenú e-mailovú adresu, aby mohli komunikovať o vlasti svojimi deťmi, s, tou zrediteľom školy, s tou školou, samozrejme, ale aj hlavný centrálny register o zdraví toho dieťaťa. Tak čo dneska, dneska si povedia tí rodičia na tie sociálnych sieťach, ktorí to nadávali a preto majú to už v zákone. Marian, ani ty tomu neunikneš, ani ja. Nikto týmto veci neunikneme. No nikto. No, teraz sa musíme pripraviť na nejakú á, veľmi pokročivú totalitu. Ale veľmi totalitu. Mm. Marian, našiel som si oficiálne veci zo toto, hej, zo, um, proste zo OSN. O, v tej budove za koľko prídeme, ten, mm-hmm. ten nový zákon, samozrejme, z ministerstva dopravy od toho súdruha Joška Raža. Tam sú to všetky doslovne veci popísané, ako to všetko bude fungovať. Proste každá jedna vec, každá jedna vec. Proste bez to veci nedostaneš ani dom, nedostaneš, ani ho nepredáš, ani ho nekúpiš, ani ne, nepredajmeš. Nič. Skončilo to. Uh mhm. -huh. Ja som si našiel veci, e, pretože ľudia sa dosť na to pýtajú na to memorandum. Ľudia vôbec nepochopili, o čom to memorandum je. Veš, tí starostovia, čo podpísali, hej, samozrejme, s tým ministerstvom školstva, to úžasné memorandum, lenže ľuďom už niekto nepovedal, že čo to je udržateľné systémové vzdelávanie. Že? Je to zelená transformácia a digitálna transformácia podľa cieľov agendy OSN, podľa štvrtého cieľa. Hej, a ďalších šiestich cieľov. Samozrejme, lebo to je sedem cieľov agendy OSN. To tie starostovia, hej, zostali, ako dneska tu kričia, treba ľudí povenovať ich, ako sú Darabovci, Dankovci, Smr SD, Hlas SD, dokonca LSNS Republika. Hej, dokonca aj KDHci a ďalšie opodečné strany, ktoré dnes kričia proti týmto ETS-2 pridáčo veciam. Ľudia už nepovedali, že to veci tam vložili a podpísali to memorandum, ktoré dneska všetci kričia proti. Veď čo to je zelená transformácia, digitálna transformácia, je to takisto klimatická neutralita. O tom totiž majú prejsť ako všetky školy na ekosystémy na báze Natura, Nature ID systému. Veď čo to je Nature ID? To samé sa to týka všetkých zákonov stavníctva vo všetkých veciach. Toto no nikto, nikto nepovie. Ale bavíme sa, ako sa dneska rozpráva, lebo to a to a to. Letky, bulvár a nič iné. Ľudia dneska pre nečítajú, nepočúvajú príklad, čo sa týka tých datových centier a umelej inteligencie. Vôbec ľudia vôbec poču, počúvajú. Vidia niekto to rozpráva nejaký politik, tak mu tleska nadávajú. A keby si aspoň všetci tej strany vypočuli, čo on tam povedal, že datové centra umelá inteligencia. Že umelá inteligencia bere dneska prácu, čo už všetky o tom verejne o to rozprávajú. Keď som to kričal v roku 2021, tam ma ľudia uražali. Dneska to prišlo. Niekoľko tisícov ľudí práve vďaka umelej inteligencii prišlo už o prácu. Prichádzajú ľudia, takisto aj tie školským zariadeniam prídu o prácu, pretože naradia ich. Takisto administratíva končí. Prepúšťajú, pretože prichádza digitálna dekáda a umelá inteligencia. Toto ľuďom že tu nepovie, že datové centra, ktoré sa dneska budú v Slovenskej republike, sú jednoznačne použité proti nám. A to je práve, že ako e, tento Petr Pellegrini, prezident Slovenskej republiky, jednoznačne verejne povedal, že všetky tie dáta, kaplné vecia sa presúvajú do centrálneho registra Brusel. Na to ľudí som varoval niekoľko rokov. A toto sú, budú slúžiť ten datové centra, obrovské množstvo, samozrejme, hej, aby pre tie peňaže k Európskej únii. Aby to všetko stialo. Ľudia si nevedomujú, lebo ľudia dneska prichádza na to, a čo keď vypne internet? A čo keď vypne internet? Ten telefon má pamäť. Tvoj karta, digitálna peňaženka, však mnoho ľudí dokonca má ten Google Pay, či ja sa to čítam, samozrejme tá, tá peňaženka Google, vypni si internet a s tým zaplatíš. To je čo? Takisto sa budujú VIPy siete, ktoré nebudú potreba, ktoré budú fungovať na páse offline. Vidíš? Máš. V meste, dedinke máš. Budete všetko fungovať perfektne. E, čo sa týka, keď v Španielsku bolo tzv. ako blackout, či ak sa to vlastne číta anglicky, neviem. Nie. Bolo to skúšané a vtedy sa prišlo na to, pretože prišlo na radenie totiž podľa španielskej tej veci, hej, že tam nemali niekoľko dní elektrickú energiu a ďalšie veci. Navodili totiž mobilné telefóny, ktoré budú mať, ale ktoré prišli do platnosti teraz v tomto roku, že všetky tie, ako tie smartfóny, samozrejme, musia mať veľmi dlho výdrž batérie pri jednom nabití, ktoré vydržia až 5 dní bez nabíjania. A čo, Mario? Včera som vydal článok o tých datových centrách aj o tej vode. Preto voda má byť takisto, pretože spadá do klimatickej neutrality. E, budeme prepojení na čo na inteligentné merače. Vieš, budú tým kontrolovať spotrebu eh, vody, elektrické energie a ďalšie veciam, ale ľuďom mhm. už mm. to nepovedá prečo, za akú dôvodu. Pretože budú potrebovať vodu, elektrickú energiu pre tie datové centra, pre inteligenciu, nie pre nás. Lenže mm. dneska tú klamu zavádzajú ľudí, všetkých politici, zo skupenia, každý deň tu na tých sociálnych sieťach zavádza, že klimaticky, že je sucho. Nie. Oni chcú ľudia presvedčiť, že musíme šetriť vodu a tedy a prepojené na inteligentné merače, deti určia e, spotrebu vody, elektrické energie na ten celý deň. Tam sa doslova to píše v dokumentoch, to nie je môj vymysel. Samozrejme, ja som dokonca písal ten článok o pade radičovej vlády, ktorý som ti ho poslal, tam sa doslova tie veci píšu. Inteligentné siete, inteligentné merače, na všetky veci, tam sa doslova píše. Samozrejme, preto aj dokonca sú aj dneska tie výpadky, čo som aj dokázal, že to je totiž je na umelú inteligenciu na tie inteligentné siete. Hej? Takže tam trvá ten čas. Trvá, aby ten software totiž nabehol pre tie inteligentné siete. Toto ľuďom už nikto nepovie. Takže ide o to, že ideme klamať ľudí, že tá, áno, kvôli klimatickým zmenám, že ko všetky možné veciam. Preklad Texasu vyšlo na poru s tým, že ľuďom tam obmedzili vodu, spotreby vody, pretože potrebovali obrovské množstvo miliónov kubíkov vody pre chladenie datových center pre riadenú umelou inteligenciou. Mhm, mhm. Uh -huh. Áno, a to, prepuklo, to už prepuklo. A kde som vyvlastňujú tak nazvané tie pozemko pôdy a tedy, a tedy deti obmedzujú samozrejme, že kvôli CO2, hej, e, tým pestovateľom, chovateľom. Už im dneska obmedzujú, však to verejne známe. Prečo? Oni tvrdia, že kvôli biodiverzite. Nie, pretože nepotrebujú pre seba. Na iné účely, datové centra, samozrejme ďalšie, s tým presvedčať, že o, e, kvôli klíme a ďalšie veci. Nie, chcú nám všetky veci obmedziť. Toto by v USA majú aj také zaujímavé zákony, ako že zakazujú zber dažďovej vody a podobne. Že to... Áno, áno. Tam sú také vtipné je to, je to, no. Ja som včera vydal článok večer o tých datových centrách a o riadení ako ceny vody proste. Toto takisto máme ten zákon uh mhm. -huh. o tých vodách, o tých studniach. Proste chcú obmedziť tie studne ďalšie veci a tvrdia, že to oni dneska ti tvrdia, lebo tí dajú sa spalšovať jednoduchým spôsobom za uplatok. Nie tých ľudí, ale vlády ti mhm. povedal, že sloboda. Prečo? Lebo pretože oni potrebujú vodu na, pre seba, pre datové centra pre inteligenciu. Toto ľuďom nič nepovie. Dokonca spoločný podnik hej, pre umelú inteligenciu, ktorý bol nedávno hlasom prijatý v Národnej ako v Európskom parlamente, že sa s tým nepochválil republika, však ani smer SD, za to hlasovali všetci. Doslovne sa tam píše, čo sa týka spotreby vody pre domácnosti, pretože je potrebné spotreba vody pre kladenie ďalšie veciam pre datové centra a pre umelú inteligenciu. Toto už nepovie republika. Názor je s Urikom jednoznačne samozrejme, Urič hurá, že? Ale tu rozpráva niečo iné, že sú proti. Smer SD to samé. Aha, mladý Kaliňák, hej, dokonca Ľuta Lašaková, Monča, Beňová, všetci doslovne za. So všetkými, hej, aj z PS, všetci do jednoho hlasovia za. Tam sa Marian doslovne černá na bielom píše, o čom je moja inteligencia. Dokonca mm. je to spoločný podnik, sa dokonca píše pre, ako Ruskej únii pre redenie umelého akoby umelej inteligencie. Dosledne veci tam sa píšu. Dátové centra a teda, a na čo budú, hej? Fungovať cez vesmírny program, cez 5G, 6G siete, samozrejme. tá sa dosledne to veci píšu. Dokonca vesmírny program bol aj u nás riadený, však dokonca bolo odsúhlasené aj v roku 2022 na republiky a teraz nedávno aj minulého roku bol obnovený, hej, aktualizovaný. A následne ako priority vlády Slovenskej republiky pre vesmírny program, pri riadenie ako hospodárstva ako Slovenskej republiky cestu práve cez datové centra umelú inteligenciu na báze EUID. Je to schválené majú. Voda to samé má prejsť do toho systému na inteligentné meráče. O tom je tá digitálna peňaženka Európskej únie EUID cez mhm. banky a práve tá klimatická neutralita bude prepaná so všetkými prostými tými vecami. My sa bez tohto veci nikto nikam nepohne. Mm. Nikto. No dobre, e, kým prejdeme teda už na ostrok k tým budovám, tak už nám uplynul o vyše 50 minút, tak by sme si dali hudobnú prestávku a potom sa teda pozrieme na tie štítky budú, či čo to je. Dobre? No zahyň, studom večným zahyň podlá duša, čo o slobodu dobrý ľud môj mi pokúša. Lež večná meno toho nech ovenčí sláva, kto seba v obeď svetu za svoj národ dáva, a ty morho, hoj morho, detvo môjho rodu, kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu, a čo i tam dušu dáš v tom boji divokom, mor ty len a voľne byť, ako byť otrokom. Samochalúbka. Počúvate Slobodný vysielač. Počúvate vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu. Počúvate slobodný vysielač. Zajtra bude lepšie. Že si nepotrebný, kričia už od dverí, zavri a vypadni. Dnes na teba zas, nikto nemá čas, všade máš červenú, ešte sa načakáš. do vidopo bez si taxík, alebo chod do pekla stopom. Zajtra bude lepšie, škáre zavrela ti dvere, nepustila ťa dnu, koľkokrát ťa ešte odkiaľ vykopnú. Požičal si si a budeš draho platiť za to, že nevieš, s kým sa máš kamarátiť.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 do po, si taxík ale mocho do pekla stopom. Zajtra bude lepšie, škáda. vyjadriť svoj názor, napíš na studiozavináč KSK. Slobodný vysielač, váš rodinný spoločník. No, vítajte späť v relácii Butleva Vrba číslo 132 na tému e, digitálne sočenia budov. E, z, zo Žiliny pozdravuje Marian Filo, teda ja, moderátor. E, na linke máme tiež nášho dnešného hostia z Nemecka Kamila Jakuba a za spoluprácu ďakujeme e, v Banskej Bystrici v štúdiu Slobodného vysielača Petrovi Kršiakovi. No, v predchádzajúcej časti sme si teda vysvetlili, že čo, čo s čím súvisí, čo je to teda ten európsky identifikátor alebo euroúnijný presnejšie, teda EUID, ktorý má nahradiť rodné číslo vlastne, neviem, či nie aj IČO ako tých právnických osôb. Hej, všetko. Hej, čiže bude jednotný identifikátor akejkoľvek osoby, aj právnickej, aj fyzickej a plus teda spojení s digitálnou peňaženkou na tie nové digitálne eurá, e, ktoré majú e, začať fungovať naplno od 1.1.2027. No a teraz teda mrkneme na e, konečne teda na tie naše budovy, že čo, čo, čo, čo sa nám tam vyvrbilo a čo nás čaká a pravdepodobne neminie. Nech sa páči, Kamo. <clears throat> Ahoj, dobrý, ešte raz. Tak, ešte pekný deň, vážne poslucháči. No a prichádzame k zákonu, ktorý predstavilo ministerstvo dopravy, milo roku ešte, už malo aj dokonca skončiť aj predmilkové konanie, je to zákon, ktorý sa mení a doplňa zákon číslo 555 z roku 2005 zberky zákonov o energetickej hospodárosti budov a o zmene doplnení niektorých zákonov z nej neskôrších predpisov. Pre pochopenie tento zákon je vložený aj o tom nešťastnom o tých emisných kvótach, hej, ktorý bol schválený od s tým ETS 2 ešte v roku 2024 na Rade Slovenskej republiky. To sa dokonca menia a doplňajú uh, zákony, príklad paragrafu 1 sa za slovo budov vkladá čiarka a slova znižovanie emisí. Už toto prvý dôvod rovno sa píše znižovanie emisí týchto budov ako celku. Dokonca tu sa píše o stavci 2, alebo paragrafy 2, ostavec 1, písmeno A, sa slovo budovy nahrádza slovami budov a jednotiek budov. To sa doslovne specifikuje, že jednotka budovy je aj ten byt v nejakom 8 poschodovej nejakej bytovke alebo nejakej dvojposchodovej. Je to proste iba na samotnej budovy a na každé byty. Na každý jeden byt totiž, pretože je známe, že niektoré byty majú nejaké, nejaké samostatné jednotky vykorovania, dokonca ďalšie veci, to sa bude spadať pre každú jednu bytovú jednotku. Pre každú. Či máš, dáme tomu, Niekto má doma dokonca nejakú, ako, jak sa vraví, že letná kuchyňa, samozrejme, aj to spadá do bytovej jednotky, nie ako do celku. Každá budova, každá jedna jednotka musí mať tú klimatickú neutralitu. To sa doslovne píše v tomto toto zákone. To sa píše za slova hej, zameranej na zvyšovanie počtu budov s takmer nulovou spotrebou ako potrebou elektrickej nejakej energie naradzajú slovami obnovy budov. Už do toho majú, už do veci to vložili. Príklad právo 2, ostavec 1, písmeno S nie. Hej, upaťovanie minimálnych noriem energetické smernosti na existujúce budovy a existujúce jednotky budov na základe maximálnych prahových hodnot energetické smernosti fondu nebytových bodov k 1. januáru 2020. To je na čas bola tedy schválená. Hej, 1. januára 2020. Lenže do právo 2 sa odsek 1 doplnia písmenami G až I alebo L, ktoré znejú. To sa píše. Písmenok je Výpočet a zverejňovanie potenciálu globálneho oteplovania počas životného cyklu budov. Následne písmeno H. <clears throat> Vložili, a toto je to slovičko, pasporty obnovy budov. To je to, čo sme, Marian, už dávnejšie sme vysvetlili pred niekoľkými rokmi, tie pasporty totiž, pre uh, pasport na tej digitálnej báze totiž znamená, že uh, ten pasport je niečo ako podobný cestovný pas čo ti bude umožnené, čo ti nebude umožnené. Proste krátko si treba ľuďom povedať, že uh, pasport obnovy budov je na digitálnej platforme cez digitálne peňaženky Európskej únii. To za chvíľku vysvetlím a ľudia pokopili, pretože tá slovne toto veci píšu. Bez pasportu budovy nebudeš môcť ani prenajať, nejakú bytovú jednotku dokonca, ani nejakú firmu, fabriku, absolútne nič. Nebudeš môcť prenajať dokonca nejakú hoci, ako nenutelnosť bez pasportu. Nebudeš môcť ani ju predať bez pasportu. Ale pokiaľ takisto nebude spadať ako cez ten bankový sektor alebo cez náš zákon o, ten, o bankách či klimatickú neutralitu. Pokiaľ tvoja budova nebude spadať do energetické tredy ABC, nebudeš môcť ju proste ako keby ani predať, ani prenajať. Sice budeš ju môcť určité veci prenajať, samozrejme za zvýšený poplatok a to sú CO2 dane pre klimatickú neutralitu. To sa doslovne píše písmeno I, požiadavky na infraštruktúru udržateľnej mobility v budovách a ich blízkosti. To si za chvíľko vysvetlíme. Následne Ječko, požiadavky na inteligentné budovy. Majo, ty si pamätáš v roku 2021, keď som tie veci prezentoval? Inteligentné budovy? Do tej budovy sa nikto nedostane, pokiaľ nebude mať dnešná som dividendu peňaženku Európskej únii. Presne ako to robia tie sociálne kredity čín, tej čínskej ľudovej ak vlastne tej republiky toto tam idú vložiť. Inteligentná budova, inteligentné parkoviska, všetky možné veci, inteligentné nabíjanie, všetky možné veci. to si za chvíľku vysvetlíme, lebo to sa už špecifikuje a opisuje v tom zákone. Už máš, čo sa tedy ľudia týmto veciam smiali, vysmievali, nadávali, tak to dneska majú v tom zákone tej, tej súčasnej vlády, ktorá vám im rodila, samozrejme ľudia nečítali hlavné programy týchto politických strán, čo sa tam píše, že píšu tam cieľe udržať rozvoja agendy OSN, klimatická neutralita, píšu zelená dohoda. Toto ľudia nečítali samozrejme a nechali sa podviesť oklamať všetkými politikmi, ktorí tam dneska tam sedia. Aj v Európskom parlamente. Násne sa píše nezávislé systémy kontroly pasportov obnovy budov a indikátorov inteligentnej pripravenosti. Vidíš, Majo? Je to písmeno K, paragrafu 2, hej, ako toto zákona, odstavec písmeno K. Následne písmeno ako L tohto odstavca píše požiadavky na kvalitu vnútorného prostredia budov, vrátanie vplyvu slnečnej energie v budovách. To je takisto proste, že ako niekto co robiť, že ako by boli budovy slnečné, aby tam bolo slnečko svetilo, ďalšie veciam, ale už tam píšu o tých klimatických jednotkách. Hej. Samozrejme znova obmedzenie a teda- a to teda ďalšie veciam. A je určité elektrickej energie, záleží, z čoho sa bude ako používať elektrická energia v tých budovách. Samozrejme, týka sa to do, nohy, ešte na to je paliva, dokonca nejaké plynové koty, ďalšie veci, a to sa má všetko zmeniť a presne klimatickú neutralitu na tie obnoviteľné energie. Takisto písmeno, hej, právo 2, odstavec 2, písmeno a, a znie. To sa píše budovy, ktoré sú stavbami pre obranu štátu, hej, to sa totiž, oni tú softov chcú vymeniť, vymedziť, že okrem samostatných bytových jednotiek alebo administratívnych budov. To, čo spada do štátu, ako keby e, pre ministerstvo obrany, ďalšie veci, to chcú ako vyňať, ale pre ostatných bude do platnosti. Takže oni budú mať svoje privilegia, my už nie. Takisto je tam vložený zákon, hej, právo 2 ostavec 12, zákona číslo 25 roku 2025, to je tá novelizácia toho stavebného zákona z maja 2023. Lebo tam to je vložená takisto tá nešťastná digitálna peňaženka Európskej únie. Je tam vložený takisto stavný zákon a o zmeni doplnení niektorých zákonov, hej, stavný zákon, ktorý bol novelizovaný v minulom roku. E, takisto je to prepojené priamo na digitálnu peňaženku Európskej únie. Chce stávať všetky možné veci a musia spadať do klimatickej neutrality, ale s použitím digitálnej peňaženky Európskej únie aj pri nákupe stavných výrobkov, samozrejme tých nových zrátených ich, prepačte, ľudia, takto to je. Majú ty si bez týchto vecí nepo, nepostavíš dom. Neobnovíš absolútne nič. Na obnovy síce budeš mať poľno, tvoje poľnosť bude obnovená, alebo obnova, lenže keď chceš niečo získať, musíš mať digitálne peňaženku Európskej únie, EUID, na klimatickú neutralitu cez bankový, proste cez uh, vládny návrh zákon o tých bankách. Lenže do toto takisto spadá, aby to nebolo málo, pretože ľudia uh, tiež nevedia o tom, že celý 2024 roku, keď ten zákon 153 z roku 2013 zákon, ktorý bol novizovaný, o zdravotníckom informačnom systéme je tam vložený aj to digitálne zdravie, ktoré jednoznačne takisto píše krásne, v druhom a štvrtom bode sa píše, toto je digitálne zdravotníctva, prepojené na bankové služby, právo na bankové totiž transakcie a sledovať každému z nás e, transakcie, nákupov hej, a prevodov, na čo tie peniaze idú. Pretože klimatická neutralita spadá takisto do zdravia. Hej? Ochrana klímy a zdravia pre pochopenie, aby ľudia konečne pochopili túto zákonnú vec. Zdravia sa tý, netýka len tých potravín, ale zdravia sa týka, aká je tvoja budova. Zdravie sa týka, aké je tvoje prostredie a okolie, aká je tvoja dedina, samozrejme aj to mestečko. Toto všetko spada do tejto veci. Krásne sa opisuje v 8., 9., až e, dá sa povedať 11., 12. cíli agendy OSN a 15. cíli agendy OSN pre krásne, zelené a zdravé mesta v 15. mestách. To sa potom ešte uvádza, hej, právo 2, stavec 3, druhá veta znie, jednotkou budovy je čas budovy, hej, to je poschodie, alebo byt v budove, samozrejme navrhnutá alebo upravená na samostatné užívanie. A na konci sa pripája táto veta, prvkom budovy je technický systém budovy alebo konštrukcia alebo konštrukčná časť obalovej konštrukcie budovy. Hej, každá, každá časť jednotky proste, či bytovke, každá, nejako na samostatný celok bytovky, na každého. Takisto sa píše právo 2 odsek 7 znie. Takisto hĺbková obnova budovy. Je významná obnova aj obnova budovy a jej technického zariadenia vykonaného v súlade so zásadou prvoradosti energetickej efektivnosti, to vieš, ABC, ostatné už nie, ktorá sa zameriava na základné prvky budovy a ktorá naraz alebo postupnými krokmi zmení budovu alebo jednotku budovy. Samozrejme, je to do 31. decembra 2029, na budovu sa takmer nulo spotrebou, alebo potrebou elektrické energie. A od 1. januára 2030 sa hej, na budovu s nulovými emisiami. Takže do 1. decembra 2029 na budovu sa takmer nulovou potrebou elektrické tej energie, alebo úplne energie. Do 1. decembra 2029, aby ľudia konečne pochopili. A od 1. januára 2030 na budovu s nulovými emisiami. A tento zákon majú prejde to už ani Boh nezastaví s prepáčením, samotné do zbory. A tieto zákony prejdú a sa spúsia tie digitálne peňaženky Európskej únii. Vysvetlí mi Marian, ako sa z tohto marazmu dostaneme. Keď bude poňať tá peňaženka. A ten hlavný návrh zákonov, ty banka, čo je základná časť všetkých, všetkých zákonov, pretože banka drží tvoje peniaze. Tvoja banka drží tvoje peniaze. Ona bude určovať, čo si môžeš kúpiť a čo nie. Samozrejme, aby to nebolo málo. Všetko ti dovolia. Lenže za aké peniaze? za aké cedulárne dane. To samé sa spadlo do klimatické neutrality aj výber tvojich uh, skutočných uh, tých uh, hotovostných peňazí. Za to zaplatíš cedulárne dane. Vložíš peniaze, dávaš podnikateľové peniaze, samozrejme, ale že on musí takisto cestovať, samozrejme, musí niekam do tej banky vložiť tie peniaze, celá daň. Takým spôsobom cez tieto dane ti obmedzia úplne všetko. A hlavne dokonca aj tú nešťastnú hotovosť. Ľudia si dneska píšu na tie sociálne sieťa, poďme platiť hotovosťou. Oni nechápu, že raz niečo banka určí a finančný úrad podľa týchto zákonov ti môžu odbusnutým prstov obmedzí totiž úplne hotovosť. V rámci klimatickej neutrality, samozrejme, boj proti praniu špinavé peňazí, daňovým unikom a boj proti terorizmu, lústnutým prstov ti môžu úplne obmedziť hotovosť. Prečo? Daňové uniky. Je známe, na sociálnych sieťach na existujú mnoho ľudí pre, eh, predáva veci. Niečo niekto tu robí, domáci výrobky, predáva ich, ale pritom není podnikateľ. To sú tie hej, daňové úniky, to sú tie, tie špinavé peniaze samozrejme, aj daňové úniky. Toto všetko do týchto vecí spadá, lebo ty nie si podnikateľ, nie si živnostník, máš nejakú si nejaké, niekde zamestnaný, samozrejme, preto dneska finančná správa, hej, alebo daňový úrad, totiž uh, najíma si ďalšie, zamestnávajú ďalší týchto proste tých ľudí, ktorí ponúkajú plat až do 3000 eur, ktorí budú kontrolovať týchto ľudí. Niekto ti zaklope na dvere, dokonca dáte, napíše ti správu, samozrejme, e, že Ty niečo predávaš, niečo si doma vyrobil, nie si podnikateľ. On to no, dáva no, všetko vedia o tebe. Takže ty sa na sociálnych sieťach to prezentuješ, na Bazoši samozrejme, však to je známe, že Bazoš už je pod kontrolou finančnej správy, to prišlo myslím, že pred troma rokmi, či pred štyrmi rokmi. Tá vec už prišla. Na sociálnych ľudia, na sociálnych sieťach ľudia predávajú svoje služby. Preto sú zamestnaní nejaké štátne správe, sú zamestnaní na tomu nejaké firmičky, ale popri práci si niečo vyrába. Však Fico to nedávno prezentoval, majú. Že pôjdu po týchto ľudí pardon, po týchto ľuďoch pôjdu. Preto si množstvo ľudí, ako tých mladých, tak samozrejme eh, najímajú. Hej. Takže on ti niečo napíše, ty niečo robíš doma, predávaš dáme tomu za 50 eur, hovorí príklad. Nejaký cudze človek ti napíše, ty ho nepoznáš, Majo. Napíše ti to, co a zrazu zistíš, že to je daňová kontrola. Si skončil. Okuty a možno dokonca byť aj čo obvinený. Pretože toto už sú daňové úniky. Toto z tej spoločnej ako na slovenskej verejnosti nikto z nich nepochopil, nech sa nepochopil, lebo tu je, ja to doslovne poviem, lebo ľudia si dneska povedia, ja, ja, na mňa zákon neplatia. To si môžem napísať na Facebooku. A pridaňová kontrola si skončil. To sa týka krátkej veci, pretože takisto veci sú vložené hlavne na o tých bankách, čo sme najnešie s Marianom o, vysvetľovali slobodnom vysláči, ako tie úrady budú hej, proste fungovať. Takisto môže prísť na matková kontrola na z Rakúska, z Nemecka, hoci odkiaľ. A jedna vec neunik, dokonca tie tringelty sú takisto sú daňové úniky, pretože si povinný čo ich zaznamenať. A toto, toto vznik tých ľudí nevedomuje. Tu sa píše dokonca právo 2 sa doplňa odsekom 10, ktorý znie. Budova s nulovými emisiami je budova s veľmi vysokou energetickou hospodárnosťou, ktorá nie je horšia ako nákladová optimálna úroveň, pri ktorej nulovej alebo dokonca veľmi malé množstvo energie je vo vysokej miere totiž ako dodané z obnoviteľných zdrojov. Zemný plyn do toho už nespadá. Ani mavšie to je palivo do toho nespadá. Ani drevo, proste nič. Toto si tu ľudia vôbec absolútne neuvedomujú. Takisto sú blízko v okolí, aj, a ktorá produkuje nulové emisie uhlíka, hej, tak isto z fosilných palív a nulové alebo dokonca veľmi nízke množstvo prevádzkových emisí. Skleniek plynov, hej, maximálna prahová hodnota na potrebu, hej, tejto energie v budove s nulovými emisiami musí byť najmenej o 10% nižšia ako prahová hodnota pre celkovú potrebu primárnej energie ustanovenej vykonávacím dokutiž predpisom podľa práva 9 odstavec 2 pre budovu v, o takmer, dokonca s takmer nulovou potrebou tej energie. Takisto sa píše právou 3 za osvete sa píše, vklada slovo ako zabudované. Následne pravou 3, odstavec 4, doplňa písmeno D, ktoré znie systémy uskladňovania dokonca elektrické energie a teplné energie. Na toto majú slúžiť tie baterkárne pre, pre domácnosti. O tie, čo sa týka práve, že tie veterné elektrárne, slnečné tie farmy a ďalšie tie veci, tie hlúposti s prepačením a tie baterkárne majú slúžiť pre domácnosti, pretože oni na to budú predávať cestu zvratenú tú ideológiu, to je e, klimatická neutralita, hej, samozrejme, ako sa píše v tých dvoch zákonoch. Práve my máme si totiž ako, hej, akože budeme mať tie batérie na uskladenie totiž tej energetické energie na nočné veci. Hej. Dáme tomu nebude slnko svietiť, nebude vietor a ďalšie veci. Toto bude nám výlučne pre nás ostatní tí priemyselní výrobcovia elektrické energie, ako sú samozrejme elektrárne, vodné a teda, teda, výlučne budú používať pre, buď pre fabriky veľké a hlavne pre tie datové centra a pre inteligenciu. Ostatné veci to bude pre nás. Preto sa stávajú baterkárne či Maďarsku, na Slovensku, samozrejme dokonca aj v Polsku sa stávajú. Tie baterkárne totiž budú slúžiť pre, pre nás obyčajných ľudí. Toto ľuďom vlastne nikto tu nepovie. To nejde o to, že či to škodí, neškodí, ale musia ľudia konečne pochopiť, že toto tu má byť v skutočnosti pre nás. Ostatné, ako Fico sám priznáva, že tá jadrová elektrárne bude stať vylučne pre koho? Pre datové centra a umelú inteligenciu. Ľudia si myslia, že elektrárne sa bude stať 20 rokov. Nie. Po niekoľko rokov elektrárne bude stať. Následca píše aj paragrafu 3, sa doplňa odsekom 8, ktorý znie budovy s takmanou potrebou tej energie, sa podľa celkovej potreby primárnej energie hej, ako zatredujú do energetickej tredy. a Samozrejme to už vieme ABC, ako sa píše v ETS 2, ktorý ten zákon schválili e, v na jeseň 2024 roku. Taký uh, večer som ešte písal, že energetickú tredu zníži totiž ako keby, ktoré sa budú umožňovať iba výlučne ABC. Pred troma rokmi to bolo ABCD, maximálne do Ečka bolo. Následne to znížili iba do ABC. Ostatní majú obrovský problém, čo sa týka tých starších budov, samozrejme tých domov, tých malých dedinkách. A ich sa to týka. Budeš už platiť obrovské CO2 dane, preto má byť tá digitálna platforma cez bankové účty, pretože ešte dneska sme to všetci prepojili na bankové účty cez inteligentné siete a inteligentné merače. Samozrejme, oni to hnedka zistia, máš obrovskú spotrebu elektrické energie, samozrejme, bum, platíš CO2 dane. No oni všetko zistia, pretože všetko sa dneska zapisuje do katastrofálneho úradu, aká proste má energetickú účinnosť svoj dom. Odvoj panelák, alebo tvoja bytovka, alebo to jedno. Oni dávno všetko už majú. Dokonca, čo ľudia tedy písali, keď bolo počas tej chrípky, samozrejme pred niekoľkými rokmi, dávali to, vieš, to je známe, že ľudia tam spisovali to, čo nahlasovali, že koľko má obydla doma, koľko tam ich býva, aké má kúrenie, ako má vykurovanie, či má no plný domček, alebo nemá, a teda, a teda. Podľa týchto záznamov ľudia sa sami popriznávali, čo majú doma a čo nemajú. Už týchto záznamov sa jednoznačne bude sa platiť co dva dane. Preto má byť, ak tento mladý návrh zákona prejde, aj tú klimatickú neutralitu, už do tejto veci sa nás dostanú. Už tieto veci neunikneme, Marian. Sa dokonca prejšie paragrafu 4, odstavec 2, hej, sa pripájajú tieto vety. Následne dokonca je to platné pre a nové budovy. Hej, sa musí navrhnúť tak, aby sa optimizoval jej potenciál výroby slnečnej energie na základe slnečného žiarenia na mieste. Nová budova musí mať nulové emisie, úplne nulové, hej, takže aj pre nové budovy to už to platí. Takisto od 1. januára 2028, pretože ten zákon o tý ETS 2 ľudia si myslia, lebo oklamalo totiž, čo si tu budeme klamať, niektoré alternatívne médiá klamali ľudí, aj sa písali na sociálnej siete, že Taraba niečo tu zarazal, že zarazal ATS 2. Nie. Oni len oddialili od 1.1.2028, čo to vložili do ďalších zákonov. Toto ľudia už nikto nepovie. Presne to sa špecifikuje, to zákon 555 o tých budovách od 1. januára 2028 a ide o novú budovu, ktorú vlastne, hej, ako vlastne verejný subjekt a ďalší, samozrejme od 1. januára 2030 a ide o každú novú budovu. Takže všetky budovy od 1. januára 2028, samozrejme ďalšie, či to je verejného sektoru a ďalší, už musia spadať do nulovej tej spotrebateľskej energie. Ďalšie dokonca máme ďalšie odseky, hej, prejavom 4, odsek 2, nové odseky 3 a 5 sa vkladajú, ktoré znejú, hej, pre budovu, ktorá je pamiatkou chránená ako súčasť označeného prostredia, sviniate z tohto veci. Takisto technicky a ekonomicky uskutočniteľné nová budova hej, sa vybaví samoregulačnými dokonca zariadeniami na indobálnu reguláciu teploty v každej miestnosti. V existujúcej budove sa inštalácia samoregulačných zariadení vyžaduje pri jej významnej obnove. Ak je to technicky a ekonomicky uskutočniteľné, hej, významné budovy Nespadajú totiž ako tie domáce, hej, čo máme domčeky, ďalšie veci. My sme v budove si niečo iné. To samé už sa píše pri ďalších budovách samozrejme, že, a čo sa týka, aj, tomu nejaké majú tí pestovateľa, chodíte nejaké tej haly, ale sú spôsobené nejaké tam ako keby žitie, isto musia mať tieto, tieto regulátory to na báze umelej inteligencie, ktoré budú riadiť sami seba, ktoré sa bude a potom. To spadá takisto pre každú jednu fabriku, pre novú fabriku, pre staršie fabriky. Tieto veci musia skutočne z určitého dátumu. Tam sa do oni písali do, buď do 1. alebo do 31. decembra 2029 maximálne do konca roku 2030. Hej, takže každá fabrika na tento inteligentný režim musia prejsť pre kontrolu spotreby elektrické energie pri vykurovaní, chladení a ďalšie veciach. Všetky budovy. Následne projektant je povinný, hej, splnený minimálny požiadavek na energetickú hospodárnosť budovy, zahrnúť do projektovej dokonca dokumentácie na účely overenia projektu stavby alebo zmeny stavby navodnúť také riešenie, aby sa dosiahlo splnený minimálny požiadavek na energetickú hospodárnosť budovy. Aspoň nákladov optimálnej úrovne. Následne do právo 4 odseky 10 až 11 nejú ďalšie veci odhadovaním ekonomickým životným cyklom, hej sa rozumie zostávajúci odhadovaný ekonomický životný cyklus budovy. To je vaši všetkých starších domčekov, každého domčeka. To sa naše píše. Na postup podľa odseku 9 sa použije rámec plánovacie metodiky podľa osobitného predpisu 5a, pardon, 3a, a parametre, ktoré ovplyvňujú výpočet najmä vplyv klimatických podmienok vrátanie potenciálu globálneho oteplovania počas životného cyklu budovy a dostupnosti energetickej infraštruktúry na preskúmanie minimálnych požiadavek na energetickú hospodárnosť budov nás sa pravidelne najmenej raz za 5 rokov použije ráme z porovnávacej metodiky. Stále tam vložili ďalšie poznámky počiarkov k odkazom 3A a 3AA znejú. Delegované nariadenie komisie v roku 2025 pod číslom 2273 z 30. júna 2025, ktorým sa doplňa smernice Európskeho parlamentu Rady 2024 pod číslom 1275, pokiaľ ide o vytvorenie rámca porovnávacie metodiky na výpočet nákladov optimálnych úrovní, minimálny požiadavek na energetickú hospodárnosť budov a prvkov budov. EU, e Eurolexu samozrejme pod číslom 2025, hlomitko 2273 do 611 2025. Ja som to takisto to kompletne prešiel, tam je kompletne prohlásená tabulka na miestne kvóty a ďalšie veciam pre všetky budovy. Či sú to staršie budovy, či sú to nové, alebo dokonca budové nové budovy. Je to brutálna vec, samozrejme, naši poslanci to podporili. Následne tam vložili 523, hej, e, zákon z roku 2004 o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene doplnení niektorých zákonov z nej neskôrších predpisov. Následne právo 4b odseky 1 až 2 znejú. Národný plán, hej, a toto čítal ten národný plán opatrenia a postupy na zabezpečenie obnovy fondov bytových budov a nebytových budov s cieľom dosiahnuť do roku 2050, hej, ktorú znižili do roku 2040, vysoko energeticky hej, efektívny a dekarbonizovaný fond budov a zmenenie existujúce budovy na budovy s novými emisiami. Takže už aj existujúce budovy, Maria. V národnom pláne sa vedú podrobnosti o vykonávaní dlhodobej strategie obnovy alebo národného plánu. Tam sa dokonca ďalej píše, ten plán obno obsahuje prehľad fondu, budov a teda a teda, hej, koľko máme tu budov. Však po vlády Slovenskej republiky ešte minulý roku, to my sme bolo v novári, tam totiž uviedli, koľko je potrebné uviesť, ako príklad uviedli Masku Bystricu, týchto budov, hej, ako tých, tých starších, tých existujúcich, do, ako do toho stavu toho um, nízkoenergetickej efektivnosti, hej, podľa pasportu budov. Tam by bolo cez 3500 tých, ako budova tých, tých, proste tých nedelností. Ako príklad uviedli Banskej Bystrici. Takisto sa píše hej, ako výstavby klimatických pásiem založené na štatistických vzorkách, databáze energetických certifikátov, takisto to mám vložené. Prehľad hej, trhových prekážok a zlyhaní trhu, samozrejme takéto sa všetko opísané veci, harmonogramy. A tu sa píše paragraf 4c, pasport obnovy budovy. A tu sme takisto o týchto veci. To sa píše v pravoslavci 1. Pasport obnovy budovy je dokument v digitálnom formáte o prebehu hĺbkovej obnovy budovy, prispôsobený konkrétne do konca budove, s návrhom maximálneho počtu krokov hĺbkovej obnovy a opatrení, ktorým sa výrazne zlepšia energetická spodarnosť budovy alebo jednotky budovy. Lenže ostavci 2 Navrhnutý krok musí obsahovať technológiu a materiály, ktoré sa majú použiť, odované náklady a dokonca odhadovaný čas na vykonanie každého kroku a tiež porovnanie s minimálnymi požiadavkami na energetickú hospodárnosť budovy a zníženie emisí skleníkových plynov. Následne osoba, to je stavci 3, sa píše, s odbornou spôsobilosťou podľa paragrafu 6 zostavec 1 až 3. Ďalej je opravnená osoba vytvoriť pasport obnovy budovy vo spolupráci s vlastníkom budovy na základe uskutočnej obľadky budovy na mieste. Hej, takže ten o, skutočný odborník príde objednal si tvoj domček, on určí, ako získa ten tvoj ten digitálny pasport pre budúce použitie. Hej, čo tam samozrejme, či to bude môcť umožnené na predaj, nakupu dokonca aj následne aj na to na prenajmanie, lebo to sa dokonca tam píše do zákone. Takže stačí domček podľa týchto vecí, podľa klimatickej neutrality nebude môcť dokonca nepredať. Ani vaša chata nejaké chatové oblasti, pretože nespadá do nejakej energetickej triedy ABC. Niektoré veci budú môcť umožnené byť, samozrejme, lenže podľa tej klimatickej neutrality ako oni tam opisujú, nebudeme môcť ako bývať tam, pretože poškodzuje nejakú biodiverzitu, poškodzuje pôdu a ďalšie veciam. Dokonca chcú určiť aj zákaz rybolov v určitých oblastiach práve podľa klimatickej neutrality. To sú ono nádorže a ďalšie veciam a vodne ako voľne tečúce rieky. Následne vlastne sa píše, eh, pre odstavcu 4. Pasport obnovy budovy sa môže vyhotoviť spolu s energetickým certifikátom paragrafu ako 7. Odstavci 5 sa píše, pásmod obnovy budovy sa vydáva prostredníctvom informačného systému podľa pravú 9 odstavec 3 písmeno A. Sa píše pravú 5 odstavec 2 písmena A a B z nejú. Pre budovy a jednotky budov, ktoré sa predávajú alebo prenajímajú novom nájomcovi alebo ak sa nájom hej, predlžuje. To musí doložiť ten pasport tej budovy. Pre budovy, ktoré vlastnia a užívajú verejné subjekty, to samé. Takže toto máš napísané pre hlapu 5 odstavec 2 písmeno A a B znejú pre budovy a jednotky budov, ktoré sa predávajú alebo prenajímajú novému najomcovi, alebo ak sa najom predlžuje, následne v B pre budovy, ktoré vlastne a užívajú verejné subjekty. Ja vždy musí doložiť totiž pasport svojho domčeka, svojho bytu, že ako to tie splňa, či požiadava splňa tie požiadavky podľa tej energetické triedy ABC. Následne, hoci bude mať, dáme tomu D a ďalšie veci, bude umožnené, ale za vyššie poplatky CO2 dane. Preto máme byť všetko prepojené na bankové služby cez zikro peňažnej Korovskej únie EUID. Následne ostávať z 1. prvé vete sa na konci pripájajú tieto slova vydaný opravnené osobou na základe obľadky na mieste alebo uskutočnené virtuálnou kontrolou. Takisto, ale tu reálno. Hej, tam sa budú verovať vaše údaje, brivecké údaje, či sa to ty skutočnosti alebo nie si dokonca, plus aj ten nejaký reality makler a dokonca nejaký proste projektor. Hej, projektant. Takisto sa názor musia overiť cez digitálne veci. Následne právo 7 sa odsek 1 doplňa písmenom eh, L, ktoré znie údaj o vypočenom potenciáli globálneho oteplovania od 1. januára 2028, tuto je naznačne napísané. Ak ide o nové budovy, tak isto, hej, samozrejme, ale s celkovou podlohou plochou väčšou ako 1000 m štvorcových, aj pre ne. Od 1. januára 2030 pre všetky tak slede nové budovy. Následne ďalšie, hej, pravopol 7 2 písmeno B sa slova jej sa ostatnej časti naradzujú slovami jednotky budovy. Takže pre všetky budovy. Takže každý, to máš byť taký alebo taký, spadá ten digitálny pasport pre ďalšie veci. Následne nezávislo od vyznanej obnovy budovy hej, len zmenou akoby prúkov obalovej do konstrukcie, ale posúdenie možnosti prispôsobenia funkčnosti vykurovacieho systému, systému vetrania, systému prípravy teplej vody pre efektívnejšie hej, nastaveniach. Toto už máme napísané jednoznačne pri efektívnejších nasveniach teploty a zahrňajú posúdenie zostávajúcej životnosti, technického systému budovy alebo jednotky budovy, alebo nahradenia totiž vykurovacieho systému alebo klimatizačného systému. Následne je spôsobil osoba, hej, s náhľadom slovami opravnená osoba, právu 7, odstavec 6. Následne právo 8, odstavec 1, písmeno C, hej, a odstavec 5, právo 11, odstavec 3, písmena C a právo 12, odstavec 1, písmeno F, sa slova jej sa ostatné činnosti nahradujú slovami jednotkej ako jednotkej budovy. Takže na každý pich sa to bude stiahovať. Následne pri výstavbe, následne dokonca po významnej obnove Dokonca pri prenajme budovy alebo jednotky budovy alebo pri predložení nájmu ukázať ukázačovi o kúpu alebo nájom budovy alebo jednotky budovy energetický certifikát. A toto to je, čo sme tu vysvetlili posledné roky. O tom je aj ten zákon o tom ten, no, klimatických tých kvótach, o, o emisných samozrejme tých kvótach, hej, o tom kúpe ďalšie Švecia, ktorý spadne ten zákon aj ETS 1, ETS 2 v zákone 414 roku 2012, zberke zákon, ktorý bol novelizovaný 2024 roku. Toto tu presne to je. Musíš dokázať, že tvoj domček, tvoj bytová jednotka, byt, spada do tej energetickej tejto veci, aby si neplatil celú tane. Teraz si zober, máš nejaký starší domček, Marian, byt nejaký, ktorý neprešiel tou, samozrejme, tou vnútornou obnovou, vonkášou, samozrejme, ktorý nebude spadať o tieto veci. Niektoré veci ti to umožňa, samozrejme, hej? ale budeš za to platiť obrovské cedlo na dane. Aj ten, ktorý bude prenajímať, aj ten, ktorý to ako, ktorý bude ako ten prenajemca hej, alebo ten nájomca, cez bankové účty. Takisto sa píše mnohokrát jednotke budovy, hej, naraz so slovami jednotky budovy, už to sa sunú ďalšie veciam. No a teraz dobre počúvajte, milí poslucháči. Paragrafe 8, odstavec 9 sa slova nabíjacími stanicami elektrických vozidiel a infraštruktúra vedenia podľa paragrafu 8a narazil slovami nabíjacími bodmi pre elektrické vozidla a kabelážo podľa paragrafu 8a a 8b. Pri každej budove totiž musí byť, ako sa dalo minulý roku ten článok, pretože na nakoniec vlády Slovenskej to spalili, jedna slovenská nejaká spoločnosť získala, hej, proste ako o, ako súla štátu, že bude budovať totiž tej stanice, hej, na rýchlosti cesta, tej nabíjace stanice, lenže aj pri tých budovách. To som roku takisto vysvetľoval, ľudia nie a nie. A dneska toto už máme. Pri každom hej, parkovacie miesta totiž musí byť nabíjaca stanica pre elektroauta a pre elektrobicykle. Tu takisto za chvíľku sa prečítame, čo sa píše v tomto to zákone. Hej, takže ako som tvrdil mi roku a pred 4 rokmi, že toto chcú spraviť, toto tam je. Takže každá dokonca nová budova, hej, dokonca ako mesta, hej, ako verného významu, to je ako dokonca nejaká bytovka, či dokonca nejaké väčšie dedine, musí umožniť väčšie množstvo parkovacích miest pre elektrobicykle a dokonca pre elektromobilitu. Nie už pre auta, či máte na splinovače nejaké pluginy, dokonca na benzín alebo na diesel. Následne sa píše pravo 8, sa doplňa odsekmi 10 až 12, ktoré znejú. Ak je to technicky ekonomicky uskutočniteľné, je vlastník budovy povinný zabezpečiť budov vhodnými zariadeniami využívacími do konca hej slnečnú energiu. Následne vlastník je povinný nebytovej budovy s novými emisiami, takisto aj a to platí, je povinný zabezpečiť jej vybavenie meraciami a radiacimi do konca zariadeniami na monitorovanie a reguláciu kvality vzduchu, vo vnútornom prostredí, ak je to technicky a ekonomicky uskutočniteľné, vybaví sa takýmito zariadeniami aj existujúca nebytová budova, zmenená obnova hej, na budovu s novými emisiami. Následne odstavci 12, ak je to technicky a ekonomicky uskutočniteľné, je vlastník nebytovej budovy s technickým systémom budovy podľa právu 2 odstavec 1 písmeno B. Štvrtého bodu povinný zabezpečiť vybavenie budovy automatickým ovládaním hej, zabudovaným do konca osvetlenia. Takisto do 31. decembra 2027 do 31. decembra 2029. Hej, ďalší, hej, tá sa píše, do decembra 2027 pri výkone vyšším ako 290 kW, do 31. decembra 2029 vyšší ako 70 kW. Nebytové budovy to samé sa píše v všetkých veciach. Inštalovaný na menej jeden nabíjací bod na každých 5 parkovacích miest pre elektrické vozidla je konca kabeláž pre najmenej 50% parkovacích miest pre elektrické vozidlá a vedenie rozvodov pre elektrické káble pre ostatné parkovacie miesta pre auta, ktoré umožňa neskôršiu inštaláciu nabíjacích bodov pre elektrické vozidlá, bicykle, na elektrický pohon a iné typy vozidel kategórie L. Následne písmeno C, parkovacie miesta pre bicykle, ktoré tvoria najmenej 15% premenej, dokonca premenej, alebo 10 celkovej užívateľskej kapacity nebytových bodov, pričom sa musí zohľadniť priestor potrebný pre bicykle s väčšími rozmermi ako štandardné bicykle. Následne osadcu, hej, odsek 1 sa vzťahuje osadci 2 na parkovisko z vnútri nebytovej budovy. A ide o významnú obnovu nebytovej budovy, opatrenie obnovy sa musia vzťahovať aj na parkovisko pre auta a elektrickú infraštruktúru nebytovej budovy alebo na parkovisko pre auta, ktoré sa nachádza v bezprostrednom susedstve nebytovej budovy. Ak ide o významnú obnovu nebytovej budovy, opatrenia obnovy sa musia vzťahovať aj na parkovisko pre auta alebo kritickú infraštruktúru e, konca parkoviska. Následne kabeláž a vedenie pre odseku 1 písmeno B sa musia dimenzovať tak, aby umožňovali súbežne a efektívne používanie požadovaného počtu nabíjacích bodov a aby podporovali dokonca inštaláciu systému riadenia, zatraženia alebo nabíjania v rozsahu, ako je to technicky a ekonomicky slušné. Dokonca ďalšie bodovie s viac ako 20 parkovacími miestami musí mať od 1. januára 2027 Inštalujeme najmenej jeden nabíjací bod pre elektrické vozidla, na každé 10 poskytovacích miest pre auta alebo vedenie rozvodov pre elektrické káble najmenej pre 50 parkovacích miest pre auta a následne písmeno B. Parkovacie miesta pre najmenej 5 premenej alebo dokonca 10 celkovej užívateľskej kapacity budovy s priestorom potrebných aj pre bicykle s väčšími rozmerami ako štandardné bicykle. Následne, ktorá prešla významnou obnovou hej, počas, hej, také obnovou počas dvoch rokov, pred 28 nájomom, hej, po konca majom 2024, musí splňať požiadavky podľa odseku 3 od 1. januára 2029. Takže všetky budovy, ktoré tiež boli totiž nebytového charakteru pred rokom 2024, aj pred, rokom, pred januárom 2023, musia mať inštalovanú kabeláž najmenej pre 50% parkovacích miest pre auta. Nová kancelária, bo, kancelárska budova a kancelárska budova po významnej obnove s viac ako piatimi parkovacími miestami musí mať hej, štole najmenej jeden nabíjací bod pre elektrické vozidla na každé dve parkovacie miesta. Požiadavky na počet parkovacích miest pre bicykle podľa cekov 1 a 4 sa nesťahujú na nebytové budovy, do ktorých sa s bicyklami zvyčajne nestupuje. Lenže v dobytovej budovy toto chalci zložili všetky vecia. Nová je takisto bytové budovy, dokonca pre staršie budovy a viac ako troma parkovacími miestami pre auta a bytová budova Hej, s viac ako troma parkovacími miestami pre auta, ktorá prechádza významnou obnovou, musí mať. Inštalovaný kabeláž pre najmenej 50 parkovacích miest pre elektrické vozidla a vedenie rozhodov pre elektrické káble pre ostatné parkovacie miesta pre auta, ktoré umožňa neskôršiu inštaláciu nabíjacích bodov pre elektrické vozidla, bicykle na elektrický pohon a iné typy vozidel kategórie L. Následne najmenej dve parkovacie miesta pre bicykle pre každú bytovú jednotku budovy. Takže pre každý byt, ktoré tam máte, musia byť minimálne dve parkovacie miesta pre bicykle. Takže keď máme tam 10-20 bytov, si násobíme 20. Máme 20 bytov, teda 2, máme koľko? Takže pre 10 bytov, keďže máme musia byť pre jednu bytovú, bytov jednotku pre byt, parkovacie miesta pre tie bicykle, nie pre auto, tak si spočítajme, koľko tam musí byť parkovacie miesta. Toto jednoznačne je ostavenie vozidiel, dieselových a benzínových všetkých aut. V každom inom meste a každej jednej dedine. Násil sa píše, Štefan kabeláž je pre najmenej 50% parkovacích miest pre elektrické vozidlá a vedenie rozvodov pre elektrické káble. Pre ostatné parkovacie miesta pre auta ktoré umožňa neskoršiu inštaláciu nabíjacích bodov pre elektrické vozidla, bicykle, na elektrický pohon a iné typy vozidla kategórie L. Najmä dve parkovacie miesta, hej, pre bicykle, pre každú bytovú jednotku budovy. Nová bytová budova takisto s viac ako troma parkovacími miestami pre auta musí mať inštalovaný najmenej jeden nabíjací bod pre elektrické vozidla. Následne odseky stavcu 3 sa píšu 1 až 2, sa vzťahujú na parkovisko pre auta, vnútri bytovej budovy a ide o významnú obnovu bytovej budovy. Opatrenia budovy sa musia stiahovať aj na parkovisko pre auta a elektrickú infraštruktúru budovy alebo na parkovisko pre auta, ktoré sa nachádza v bezprednom susedstve bytovej budovy, už dokonca tam vložili, a ide o významnú obnovu budovy, opatrenia obnovy sa musia stiahovať aj na parkovisko pre auta alebo elektrickú infraštruktúru parkoviska. Následné kabeláže, ako sa majú používať, hej, dokonca, a aké kabeláže, odstavcov 4. Následne zabezpečenie dvoch parkovacích miest pre bicykle na každú bytovú jednotku budovy. Musí byť zabezpečených toľko parkovacích miest pre bicykle, koľko je priemerné dokonca primerané k počtu užívateľ, užívateľov bytovej budovy. Nabíjace body paragrafu 8a a 8b musia byť schopné inteligentného nabíjania, toto máme vložené, Intelektu nabíjania a v určených dokonca prípadoch obosmerného nabíjania schopné prevádzky intero prebelným spôsobom. Ľudia sa mi veľa smialo, že čo sa týka inteligentného nabíjania, a to bude aj cez na peňažnej Európskej únii, koľko spotrebuje CO2 daní. Toto, čo bolo schválené roku na rokovaní vlády Slovenskej republiky, čo sa týka práve tých, o, práve že tých nabíjací staníc pre tie, tie rodinné domy, alebo tie bytové, hej, dokonca tie bytovky, paneláky, dokonca na tých benzínkach. Ešte Milan som to prezentoval s tým, lebo sa doslovne tam píšil, že inteligentné nabíjanie, inteligentné tankovanie preporí na ID systém digitálnej peňažnej Európskej únie. Práve toto veci, ktoré bol slané ešte pred letnými prázdnami v roku 2023 v Európskom parlamente, za čo to republika podporila priamo hlasovaním, Samozrejme, kde pán Mazure z, z, z toho republiky prezentoval roku, že proti všetkým veciam. Práve za toto veci hlasovali. Ja som to veci dokumenty práve že zverejnil. Plus aj tá firma, myslím, na sa volá, dokonca na skonku roku 2025 eh, roku decembrovo rokovanie vlády už sa vyčlení ťažké miliardy eur na tieto veci, samozrejme, pre túto spoločnosť, pre tie jednotky, samozrejme, inteligentné nabíjanie, inteligentné tankovanie totiž na tých rýchlostných cestách na ďalnica, už sa to teraz buduje. Následne dokonca pred tými mitovými jednotkami, dokonca pre inteligentné, eh, ako, ako sa píšu, inteligentné nabíjanie cez inteligentné siete. Ľudia si to nedokážu vedomiť, to takisto tie kolobežky, čo tam máte na tie QR kódy, ktoré beriete samozrejme, takisto e, sa to týka, ako budeš často používať, preto tam sú QR kódy na digitálne peňažné Krovské únie. Každé nabíjanie sa bude takisto počítať, hej, lebo si dáte tam svoj QR kód na to digitálne peňažné Krovské únie, tam je vidieť značne tieto veci uvedené pri nabíjacej stanici, keď sa to priložiť automaticky, hej, tam ti vypočíta na ľudskú energiu na tankovanie, koľko kilometrov môžeš prejsť, koľko spališ CO2, samozrejme, na koľko kilometrov a tedy. ak teda aj pri tom nabíjaní budeme platiť dane. Už je to stanovené. Pretože minulý roku takisto hej, schválili, to už viete, však po, čo sa týka, však pred dvom roku ešte to schválili, tie kilometre pre tú nákladnú dopravu na 3,5 tony. Tam sa takisto vádza, že dane platia z každého kilometru aj tie elektroautobusy, ono mm -hmm. ďalšie veci, hej. Tam mm -hmm. sa mhm. doslovne to píše. No dneska prichádza pre osobné auta. Ja, ja keď počúvam, že, že <laughs> aké sú teda nároky na tie budovy, ja to vidím no. dosť blede, lebo ano. ako tá elektrická sieť nie je stavaná na toto, to by museli povymieňať vedenia, ističe, transformátory, neviem čo všetko, aby to utiahlo tak, aby si mohol mať pred každým no, panelákom no, v Petržalke nejakých 5 nabíjačiek alebo koľko, alebo viacej. He? No čo Marian teraz si zober, že Trnava už predstavila návrh, hej, čo sa týka, keď si pamätáš Marian 2021 mm. roku, čo on spraval, že budú odstavné miesta pre tie auta, vieš, tie motorové vozidla. Hej, mm -hmm. diesel, mhm. benzín a prúdny. Že budú odstavné miesta, hej, proste pred mestom. Hej, hej, hej. pamätáš sa? No, Trnava to už predstavila, proste tie koničky, koničky, tie červené, budú pre cyklistov, pre detičky, všetky možné veciam. Ale auta budú odstavné pred mestom. Mm -hmm. Toto je tá inteligentná doprava, ako sa píše totiž v tom projektu Ten pomočka T, čo to súhlasili 24.2024 roku v Európskom parlamente za to hlasovala republika aj na Rade Slovenskej republiky. Tam sa doslovne píše inteligentné mesta, inteligentné čo? Inteligentná doprava. Cez inteligentné siete, inteligentné merače, tie veci. Mm -hmm. Toto sa to doslovne píše. Mm. A mhm. ten ďalší akčný plán, čo sme si dneska už rozprávali, čo ten Hulia predstavil, tak isto sa tam píše. Od ministerstva dopravy sa doslovne píše, že cyklistické chodničky boje proti obezite, žiadne auta. Preto zlučili tie školy, totiž tých žiakov do tej jednej obci. Toto nikto nepochopil. Aby si nemohol jazdiť svojim autom, voziť deti do nejakej školy, nejako mimo svojho bydliska. A na to sa budú tie chodničky, tie cyklistické, pre detičky, pre každého z nás. Klimatická neutralita, toto tu je všetko. Tie bicykle neslúčia na to, že eko. Nie. Veď tam sme toho mesta doštudoval ten projekt celý. 15 zónových miest z cieľom agenty OSN, doslova sa toto veci tam píšu špecifiku priamo. Mm. Aby si všetko stíhal. 15 minút na to, 15 minút na to. Nastúpiš do autobusu, stav, hej, do tej inteligentnej dopravy, lenže bez klerkodu no tam nestúpiš. No. A čo sa týka na to e-zdravie, samozrejme sa píše čo? Ty si podnik chráni čo? Zdravie celej komunity. Tak si ťa budú overovať. Proste hmm. nezastopíš na autobuse do roboty. Ty si tam ešte viackrát spomínal, že vozidla kategórie LT, aby som vám pripomenul tým, čo nevedia, že to sú uh, motorky, štvorkolky, trojkolky a tak, takéto veci, také ako... Hey, no, to, že... Ľahké. Preč, áno ľahké motorové vozidla, to môžeme nazvať. Ale nie, štvorkolky sú to väčšine preč kvôli hluku. Akčný plán Slovenskej republiky, čo sa týka práve... No nie, ale ako, to spada to do kategórie L. Akože, áno, áno, to, spada, je to tak, to je pravda, Majo, ale to bude sa týka vylúčne tých nabíjacích bicyklov, bicyklov, samozrejme ďalší, ktoré dokonca majú tie klimatické neutrálne, neutrálne poháňanie. Ani sú aj tie, tie ako motorky už sú elektrické, tu už som videl párkrát, alebo... Áno, ale vieš, ako, hej, no to je... No, kolo, to kolobežky, <laughs> samozrejme tiež, hej, ale on je tam niekedy už ťažko rozoznať medzi kolobežkou a motorkou niekedy, keď mám... Tak Mariana, ale ide o ten princíp, že ti odstavujú auto, vidíš, jednoduchým spôsobom. Áno, áno, áno. Odstavujú tvoje auto. Benzín, no, diesel, dokonca do toho spadajú spomenovače aut, no to spadajú dokonca aj pluginy. Ka každopádne... To, čo vlastne to... presne tak, áno toto smrdí problémami s elektrickou sústavou, lebo jak, jak tam neurobia nejaký veľmi významný upgrade, tak uh, budú vypadávať ističe a neviem čo, tie také dočasné výpadky. Ale oni si počítajú, Prečo sa budú točiť tie, ako, že tie smartfóny na dlhšiu už takisto, hej, a dokonca hmm. Wi-Fi siete na báze offline. Oni si počítajú. Hm. Oni ti jednoducho s tým ťa donotia, aby proste si prešiel na tých ratený ten, ideolog, ten, ten ich systém ideologický, mm. si sa to zabezpečil, teda radiácie batérie, chápeš, hej, pre elektrickú energiu doma, v budove. Mm. Oni so všetkým mm. počítajú. Tento zákon jednoznačne krásne všetko vysvetľuje dokonca. Keď inteligentné nabíjanie, to tiež inteligentný menáč, to na čo to asi bude slúžiť, že? No a tá a inteligencia... čom, v čom, to... všetkom, v čom všetkom spočíva tá inteligencia tých inteligentných meračov? že čo tam také... energie v tvojej budove. Inteligentný manažer budete regulovať, koľko budeš mať teploty v budove, v tvojom byte. Nie ako bolo 2 plus 25 stupňov, keď bolo minus 1. Nie, budeš mať mať doma do plus 18. Ako to rozprávali v roku 2020 až 2021 počas chrípky, keď si tu ľudia uh mhm. -huh. pamätajú. Uh mhm, -huh. Mhm. Oni ti to budú regulovať. Takisto spotrebu energie a dokonca aj vodu. Pre inteligentný manaž, dokonca sa to veci to píšu. Preto boli zákony, čo sa týka na regulácii vody, Uh-huh. Mhm. Čiže to dávno mali zavedenie v Veľkej Británii, cez inteligentné merače. Ale všetko musí byť prepojené cez bankové služby na to, na to sa týka klimatického neutralitu, lenže ako to dosiahnuť. No ty musíš byť prepojený so s tým proste, so svojou takého peňaža Európskej únii. Lebo aj Brusel doslovne píše, ako bude fungovať digitálna peňaženka Európskej únii. EUID. To sa netýka len oblasti energii, zdravia. To sa týka všetkých sociálnych sietí, všetkých možných veciach. Mm -hmm. Teraz ste zákon, čo poschválili, vidíš Marian, čo sme rozprávali, kričali v roku 2021, či pred parlamentom, alebo s tebou v relácii, hej, čo sme rozprávali o tých sociálnych sieťach, že obmedzia siete, detskom a ďalším veciam. Nie, ty si blázon, ty si chorý. Teraz sme schválili národné dokonca pardon, v Európskom parlamente. Za to hlasovali všetci. Aj republika za to hlasovala a jej smer SD. Tí, čo najviac kričia. Následným roku decembri samozrejme vláda to predstavila Židov medzi vekovú kategóriu na sociálnych sieťach a pre online hry. Lenže to spôsobom budú No predsa vykladám peňaž Európskej únii. Či sa to skutočne dospel človek, alebo nie. Vidíš, že nejakým spôsobom. A všetky sociálne siete. Nie, bo ty si šialený, tak by to kričali v roku 2021. Teraz ja si prejdu do rokovania vlády Slovenskej republiky z decembra, ako chrániť deti v svete. Detská zneužívať proti nám. Lenže detská idú zneužiť, čo to podpísali memorandum, lebo to sa týka memoranda všetky tie veci a klimatická neutralita. Deti zneužijú proti ľuďom, proti rodičom. Aj o konzumácii, aj čo sa týka spotreby, všetky možné veciam, jasne, aut, všetky možné veciam. Deti, lebo ty si plne chráni, to ti sami dieťaťa v prvom mieste. Oblasti správia, samozrejme, konzumácie, jedla, všetky možné veciam, dokonca jazdy aut. To sa doslovne píše, za čo hlasovala v republikánskom parlamente. Krásne toto píše, mlečné produkty pre, a ovocie pre deti. Mlečná sa píše spravím na stôl, to sú tie dankové regály klimatické. Toto sa doslovne píše, toto ľudia nikde nepovie. Lenže všetko bude prepojené na, práve na, o tých zákonov, o tých bankách, len návrh zákona o tých bankách na klimatickú neutralitu. Všetko, tvoje bývanie, žitie, proste tvoja práca, všetky forma. Vidíš, e, cez CO2 danie ťa odstavia úplne všetko, lebo ľudia si to sami odstavia. Len to sa píše zákon, to nie je môj vymysel. Vidíš sám, Marian, všetko to prichádza. Eh, takisto na rokovni vlády Slovenskej republiky 17. decembra a myslím 3. decembra roku bolo, tieto veci bolo prezentované. Následne prvý, keď schválili akčný plán pri životné prostredie a zdravie, to sa toto veci špecifikujú, aj tie domy. Cestovanie, hľub mesta, všetko tam sa špecifikuje. Každá vec, dokonca, aby to nebolo málo, oblasti pôdy, biodiverzity, dokonca vykurovacieho systému, všetky možné vecia. Dokonca ale prospekcie, dušené zdravie a pôdu dokonca hlavne sa zavedá na tie decka. Všetko, auta, každá jedna vec, Maria. Takisto je, ako chrániť deti, ako v digitálnom svete. Všetko bolo na onom kresle Naplánovať dokonca. Tá digitálna peňaženka Ruskej únii, to 910 2014 roku, to nariadenie. V skutočnosti, ja som našiel oficiálne dokumenty, boli v do 2012 roku, keď prišiel Fico do vlády na agende 21. storočia. Vedel si o tom? Lenže aj čo sa týka klimatickej neutrality, ktoré sa dokázal skutočný pán Hradičovej vlády. Všetci členovia vlády idú tieto veci, ktoré boli v 2006 až 2009 roku. Všetci do jednoho a celý parlament. Toto všetko dávno pripravení. Lebo tá sa už jednoznačne píše o tej klimatickej neutralite, inteligentné siete, inteligentné takisto merače. Pre spotrebu elektrické energie, ukončiť hej, výrobu elektrické energie z osedného plynu, stúť palil, všetky možné veci. A to bolo dávno. Tam sa doslovne to viečne, čo tam píšu, normálne píšu, že Slovenská republika sa bude snažiť o zrušenie dovozu fosilných palív zo mimo Slovenskej republiky, keby, hej, mimo Európskej únie. Tam sa doslovne píše, čo sa to bavíme. Dávno všetko nachystané. Lenže musíš nejako poslušať, dneska nemôžeš prísť, že dám ti dneska zákon, zákaz dreva. Zákaz toho, zákaz toho. Že ľudia by ich posadzovali všetky do jednoho. Aj všetky do jedného, ktorí tam nesedia do Dunaja. Všetky do jedného. Dokonca, keď sa týka, čo sa hej, o tom legislatívy, o starom zákone, tom vládnom, totiž tam ešte presunuli ďalšie veci aj v decembri 2020 roku, čo schválili, o tej energetickej efektivnosti, totiž tam zmenili komisie na Európsku komisiu, ale všetci kričia proti Bruselu, hej? LCNZ za, republika za, Dokonca dávne rade Slovenské republiky, ešte dokonce 16 rekov prepadená aj s Kotolovcami. Čo tu rozpráva Marian? Vieš, lebo ten jeden zákon totiž spája všetky zákony. Napríklad, čo sa týka miestných kvót, hej, o tom ETS 2, keď tak povieme, zákony banka klimatická neutralita, a teraz si zoberieš tie dva zákony. Zoberieš si tie emisných kvótach. No toto sú súdne všetky zákony, ktoré tu rozprávame. Aj ten zákon 555. Takisto stavné výrobky sú takisto vložené, hej. Dokonca stavný zákon. Všetky zákony sú tam vložené, Marian. Efektivnosti budovy, takisto. Všetko tam tie zákony sú vložené a v každom zákone je vložená digitálna peňažná Európskej únie. Chápeš? Toto ľudia treba povedať na rovinu, ako to je. Teraz si zober, že všade vecia takisto hej, eh, sa píšu totiž eh, inteligentné merače, inteligentné siete. Digitálna peňaženka Európskej únie, všade sa píše zákon 305. -ka. No zákon máš ešte do 910 riadenie, hej, roku 2014, uh, po číslo 910, lomené 2014 berky ako no, uh, Eurolexu, o tých, uh, tej digitálnej peňaženke EIDAS 2.0, hej, EU ide. To sa doslovne, pretože to schválili a vložili práve, že v tom ešte 2016 až 2018 roku na Rade Slovenskej republiky. Vtedy to čase ešte ľudia sa začali hlasovania prepadania a kričali proti e, čomu? Euro, tom, ja som ten... Um, to, čo oni prezentujú tú knihu Orvela. Sa do toho zákona takisto vložili, nie? Že je to verejne známe. O, e, tie preukazy, ako občanské preukazy, bez podoby tváre. My sa to vnútra vtedy doslovne napísalo, že to pre kontrolu zlatých údajov toho dieťaťa. Pridal som do škôl. Dneska tu tam majú prepojené pravomoce cykla peňaženky, preto musí byť všetko prepojené. 1984 sa volá tá kniha Orvelová. Áno, toto, hej, áno. A oni mhm. za to hlasujú Národná radia Slovenskej republiky. Áno, že si točia videjka všetci do jedného. No, Hej, takže tento zákon 355, to som všetko nepovedal, to sú základné veci. Takisto sa píše, hej, dokonca musí byť do 31. decembra 2029 ak ide o nejakú dokonca aj novú budovu, ale susedstve sú tam staršie budovy. Alebo ak ide o nové zastrešenie parkovisko pre viac ako dve auta v vesrodovnom susedstve budovy, takisto už sa spájajú so všetkými budovami. Takisto, hej, to sa píše do značia právo 9, odstavec 1, písmeno D, sa vypočítajú slova, hej, ako vyplývajúce zo stratégie obnovy a nahrádzajú slovami až právom 9c. A to sa píše, predloží Európskej komisii každý 5 rokov národný plán, hej, musíme predložiť, teda máme predložiť v tomto roku v decembri. Do decembra 2026 musíme predložiť tento návrh. Kompletné veci, ako máme ho vypracovaný, ako to bude všetko fungovať. Teraz od decembra tu sa doslovne píše v tom zákone. No čo, všetko, čo som prekoľko čítal, toto musíme totiž preniesť do decembra 2026 roku ako prvýkrát. Ako totiž, čo sa týka týchto veciach. Následne môžeme, dokonca sa píše právo 9 odstavec 1 písmenosť a slova takmer nulovou potrebou energie naradzajú slovami nulovými emisiami. Čo schválili v 2014, e, prepačte, v 2019 toto roku o tých emisných kvotách? Tento zákon je vložený, 555, tento zákon sa novelizuje, tak sme to všetci skončili. Aj tí, čo tam bývajú v dedinách. Lebo keď som tam zvrnil jeden dokument z Európskeho parlamentu o úspore elektrickej energie, tam sa odnosne píše, cez inteligentné menáče. Keby tu ľudia čítali, nelajkovali, tak by zistili, že sú sme všetci v prdali. Takže ľudia to nechcú čítať. Prečo tá pár slov? Spomínam sa, dokonca spomínam toto politika, túto stranu, a však nemôžeme klamať ľuďom. Za to hlasovali, boli tedy parlamente, boli. Keď je to uráža, keď je to pre obchodné sedia, potom tu nikto nestažuje. Keď to povedať čítali, čo sa týka ospore tej elektrickej energie, a čo to z 18. roku, ten LULCF, tak doslovne sa to veci píšu. A sa doslovne píše, ako totiž umožní totiž a zriadiť pre úsporu elektrickej energie pre domácnosti a pre fabriky. Pre domácnosti je to ešte horšie, lebo tam vložili tie budovy ABC. Presne ako sa špecifikuje no- to to, to, to, to tento zákon je vložený o tých, čo sa týka práve o mestských kvotách, dokonca zostane zákonom, samozrejme, o mestských kvotách máme vložené ďalšie zákony, klimatická neutralita, máme zákony, čo sa týka efektivnosti budov, ďalšie tých e, energií, samozrejme, pre tie budovy ďalšie veci, ten ďalší zákon. A keď si spojíš všetky zákony notársky úrad, samozrejme katastrálny úrad, dokonca e-zdravie, všetky veci a dokonca každý zákon je so jedným zákonom prepojený s čím? Klimatická neutralita cez bankové účty a na čo? Na digitálnu peňaženku Európskej únii. Teraz si zober memorandum, aké bolo podpísané. Že toto ľuďom nikto nič nepovie. 9. prvý, čo schválili ten brutálny akčný plán, to sa doslovne píše. Čo sa týka oblasti hluku v mestách, hej, tam sa nejedná o nejaké diskotéky. To sú auta. A sa zase píše inteligentnej doprave, pre inteligentné mesta. Nás dokonca, kde sme vtedy prezentovali v roku 2021, aj eh, v roku 2022 eh, tu nás s Marianom, eh, čo sa týka, a sa tá volá, Európska, to sme tedy prezentovali s Marianom, totiž takisto tam zrušili s tým, že sa ruší ako majiteľstvo, hej, ako vlastníctvo aut. Hej. A táto to vložili totiž ako vyložite presadzovať, totiž ako udržateľné a hlavne Zdieľané hej totiž ako zdieľanie tých aut. To sú tie požičovne, žiadne vlastníctvo. Pre inteligentné mesta, inteligentnú dopravu, ďalšie veci. Samozrejme, to sa týka vo všetkých formách. To som zabudol, ako to volá. Mm -hmm. Pre budúcnosť Európskej únii. Je konferencie budúcnosti Európskej únii. Za to v Európskom parlamente takisto republika nemôže dneska rozprávať, že nie pre pána Jana. Výbor pre, v Národnej rade Slovenskej republiky pre európske záležitosti ešte v 2019 roku tieto veci hlasovali, Primali to. Tento sedel dokonca Marek Koteva. Preto mi pán tento bývalý poslanec na Rade Slovenskej republiky, pán Šlosár, keď som bol v roku 2023 u nich na sídle, ma tam pozvali, lebo som chcel robiť ako reláciu tomu radiu. Kompas, jak sa to vlastne volá, tak som sa spýtal, že čo to vedia. Všetko by priznali, že áno, oni to vedia. Chápeš, o všetko vedeli, preto sa pýtam, prečo ste mlčali. Tak sklopili hlavu. Všetci v tomto idú, každý jeden politik, každé jedno, či tam dneska sedia alebo nesedia. O všetko vedia, len ako to urobiť, že? No tak každá strana svoje kričí, áno, to lepšie zaspieva s prepačením, či na YouTube, či dokonca tam v nejakom tom vystúpení, nejakom rádio, to je jedno, kde si na trebune. no lepšie zaspieva, samozrejme tým viacej lepšie odvedeme pozornosť a pozrieť schválime zákony. No, dokonca to vyšli do toho 9. hej, práve tam vložili, hej, o, tam vložili písmeno B, sa na konci pripájajú tieto slova, a podrobnosti o náležitostiach obsahu pasportu obnovej budovy. Tak sa pýtam, Marian, predáš ten dom alebo nepredáš ho? Kto ti ho kúpi? Kto kúpi tvoju chatu? Ja nemusím, ja viem, že nemusíš mať chatu, ja vrem ako celkovo, hej, aby to nebral nikto takto osobne, ale kto to predá? Kto to kúpi? Banka ti neumožní dať na to peniaze, pokiaľ nespadá do týchto klimatických neutrality ABC. Rajmon sa dá ti to, lenže koľko za to zaplatíš, lebo musíš odvádzať CO2 dane. Samozrejme, cez inteligentné mráče sa digla peňaženky Európskej únie, pretože keď majú tam mať budovy tieto veci, tam majú vysvetlení, ako do ryti budeme žiť s prepačením. No tam, a tam nemáte vysvetlenia Tie chaty obvykle nebývajú zateplené, aj keď človek má, povedzme, dom alebo byt, má zateplený v rámci Hlaku, ale chaty naozaj málo kedy teda. No áno, lenže chata, takisto je to budova, takisto sa tam hm, býva. Mm, áno, áno. Lenže no, žiješ, áno, ale to kde sa nachádza. Presne tie oblasti, ktorá musí byť klimaticky chránená, hej? ako je bravia, mm. ochrana biodiverzity, pôdy a ďalšie veci. Mm. Áno, lebo je to väčšia spotreba energie, kurovania, vykurovania, samozrejme ďalšie veci. Lebo, dobre, niekto nemá elektrickú energiu, tak budeš škody s revom, jak sa jedno to myslí. E, to majú byť nasadené tie drony, ako to schválí ten, ten program REARM. Dokonca na tom Európskom parlamente som čítal ten oficiálny dokument, e, ktorý bude sledovať takisto biodiverzitu a ochranu, pre, ochranu klímy. Proste kompletné životné prostredie. A teraz si zistíš, vykuruješ čela, čím tam vykuruješ tam tie chate? Vidíš, ako to krásne všetko robili. A ľudia žijú tým no. dneska. Variantu sa píše dokonca práve 9 odstavec 3 písmená A a B z nejú. Dosť sa píše, vedie centrálnu no, evidenciu energetických certifikátov a pasportor obnovy budov. Vyhodnocujú ich obsah a výsledky vyhodnocujú dokonca konca vyhodnotenia podľa jednotlivých kategórií budov. Priduje im evidenčné číslo a vedie databázu údajov o energetickej hodnotnosti budov. Následne pečku sprístupňuje energetické certifikáty evidované v centrálnej evidencii, pasporty obnovy budovy, a dokonca ďalšie údaje z databázy údajov o energetickej hospodárstve budov, vlastníkovi budovy a na požiadanie orgánov štátneho dozoru údaje z databázy údajov o energetickej hospodárstve budov poskytuje za úradu aj iným žiadateľom. Chápeš? Toto sa píše aj v zákone. Digitálna peňaženka Európskej únie. Chceš ma to? Bum, bum a úsmech, je? A teraz si zistí, dáš to, predáš to, dáš to, predajmu, alebo nedáš. Čo si myslíš ty? Tí, čo dneska majú staré domčeky, nepredajú ich. Dneska je obrovský problém, hej, pretože dneska banka už vyžaduje dokonca certifikáciu, aké máš tam veci. Hej. Už dneska banky vyžadujú. Ak prejde tento ďalší zákon a ten vládny návrh zákona o tých bankách, tak sme skončili. Toto je donotím cez takéto formy, totiž donotia ľudí sa odsťahovať dokonca týchto proste tých oblastí do mesta. Pre krásne, úžasné, inteligentné mesta 15 mest. Presne ako to testujú v Holandskom jednom meste tak nemajú vlastníci aut. Totiž tam aj nejaké, tam myslím, že ako 12 tisíc, či koľko tam ľudí, myslím, že tam je, býva, to na domenú sídisku. Je tam niekoľko aut, myslím, že 200, niečo tam je aut, ale nie sú ako vlastníci. Hej? Tam sa príde cez práve cykl peňaženku na báze QR kódu, dostaneš určitý čas, hej, a na čo chceš to požiť to auto. Plus pri vstupe samozrejme QR kód. Výstupe QR kód. Cestovanie autobusom QR kód nákupy a teď a teď QR kód. Takže? No, mali by sme si dať ešte teda hudobnú prestávku. Zatiaľ nám môžete písať na studiozavinačslobodnyvysielac.sk vaše prípadné otázky, námetky, pripomienky a tak ďalej, alebo využiť zelené tlačidlo s názvom Otázka do štúdia, ktoré nájdete v strede dole na našej webovej stránke slobodnývysielac.sk SK a po prestávke sa budeme venovať vašim e-mailom a môž, prípadne teda telefonátom, ak nejaké budú. Čím národ nižšie stojí, čím hlbšie v živote telesnom je ponorený, tým menej vážnosti má sám k sebe a tým ľahšie si dá so sebou zahrávať a svoje si odnímať, ako i jednotlivý človek v bahne telesného života zaviaznutý. Je bez vážnosti k sebe samému a ľahko sa za úžitok telesný nielen s telom, ale aj s dušou zapredá. Ľudovít Štúr Máte naladený slobodný vysielač Banská Bystrica. своем ученике. Лучше, чем сцены Здесь все вверх ногами И эти звезды в темноте Тобой зажженный фонарик yeah. меня до меня И после меня будет тысячи меня и в тысячах не меня тысячи меня Ведь наши дети будут лучше, чем мы Лучше, чем мы Лучше, чем мы Когда меня не станет Я буду петь голосами Моих детей И голосами их детей небо Летя за ветром следом, незаметным белым снегом Падали и забывали, что раньше летали Но не разбивались, просто-напросто начало таять время Но когда найдем теплую ладонь Растаем и все наши звания станут водой А мы исчезнем, оставив свой исписанный лист Мы всего лишь вода, но вода это новая жизнь Когда меня не станет я буду петь голосами моих детей и голосами их детей. Нас просто меняют местами, таков закон сансары, круговорот людей. Túto reláciu počúvate vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu. Počúvate slobodný vysielač. Zavolaj 048 381 0101. Slobodný vysielač. Váš rodinný spoločník. Vítajte v poslednej časti relácie Butleva Vrba číslo 132 na tému digitálne osvedčenia alebo pasporty budov. A zo Žiliny pozdravuje Marian Filo, teda ja, moderátor, a náš dnešný host z Nemecka, Kamil Jakub a z Banskej <laughs> Bystrice od techniky Peter Kršiak. No, prišiel nám e-mail od Martina, píše, že dobrý deň, s ohľadom smart metrov a diaľkových odpočtov meradiel spotreby a pomerných e, rozdeľovačov vykurovacích nákladov existujú možnosti, ako sa im vyhnúť. Problém je, že štátne orgány, predovšetkým ministerstvo hospodárstva, pracujú proti záujmom občanov. Stačilo by vymeniť úradníkov. Právna argumentácia je uvedená v eh, relácii, čo bola na túto tému od, odvysielaná na Slobodnom vysielači. A tam myslím bola Petra Bertová Polovková, ešte, ešte niekto, už si nespomínam teraz kto. A, no to je, to je zatiaľ teda, že... Nie. <laughs> zatiaľ, Nedá zatiaľ... sa z tomu vyhnúť, nedá. Aj keby vymenili o nejakým úradníkom, nie. Eh, keby tá pani trošku viacej počúvala a čítala tie zákony, nedá sa týmto veciam minúť, pretože každý má bankový účet. Hej? Kto pracuje, či nepracuje, to je jedno. Ako to chce vysúvať? To jediné ako čo, len do ulic a zrušiť tieto zákony. Donútiť politikov, zrušiť tieto zákony. Vyhovorky, že vymení nejakých úradníkov, čo z toho, že vymeníte úradníkov, keď zákon je tam vždy ten zákon zostane. Digitálna peňažná Európskej únie, ktoré ja som špecifikoval dokonca aj ten bankové služby, hlavne bankové služby, Uh, veď nebudete mať bankový účet. Dobre. Ponekateľ, ako vaša firma, vám nedá peniaze na ruku. A keď neviem, aké papere podpíšete, pretože takisto ako zákony tvrdia boji boj proti praniu peniazy, na ňom unikom a boj proti terorizmu, jednoznačne je tam výločne len digitálnou platformou. Veľa ľudí tak si píše, pretože eh, nechce prevzať odpovednosť, Marian ja to doslovne poviem. Ľudia nechcú prevzať odpovednosť, radšej sa napíšu komentáre na sociálnych sieťach, vymením úradníkov. A čo z toho? Prečo nevymeníme zákon? Prečo ich nedonútime, aby zmenili ten zákon, aby ten zákon nebol prijatý? To sa naozaj školského zákona. Uh, vidíš, Marian, sám, keď sme, ja som ti robil ešte jeden ten článok podporného opatrenia. Píše sa tam o očkovaní a o testovaní. Ten zákon podporného opatrenia je jednoznačne jedno, jedno školské zákony. Je to sunuté? Je. Dneska rodičia nemôžu tvrdiť, že nie je tam očkovanie a dokonca ďalšie veci, testovacie veci, samozrejme ako v školskom zákone. Je tam je. A týka sa to tiež opatrenia na všetky prenosné okore, ako hej, okorenia. Následne odber biologického materiálu, to sú tie testovacie veci. Následne podávanie liekov všetkými možnými spôsobmi, je to aj očkovanie. Je tam je. Keď rozprávajú, že všetci proti progresivizmu, tak prečo nešli zrušiť ten zákon? Novelizácia školského zákona jednoznačne specifiku, dokonca zákaz segregácie, za čo hlasovali všetci v roku 2023 v parlamente. Nikto nehlasoval proti. Ani Kotlebovci nehlasovali, ani republika nehlasovali. Nikto proti tým veci nehlasovali. Proti zákazu segregácie, lebo segregácia je aj LGBTQ. Dušené zdravie, všetky možné veciam, hej, samozrejme, všetky možné veciam proti ako deťom a deti proti rodičom. Je to zákonne? Nie. A prečo sa vždy vyhovárajú ľudia nejakých, nejakých iných ľudí na nejakého úradníkov, všetké možná veciach, na učiteľov, nie na seba. Vidíkov musí hľadať ľudia vylúčne sebe. Za ničinnosť, Za to, čo všetko si sami spôsobili. No povedzme, Marian, vymeníme nejakého úradníka. Zákon tam zostane. Tak mi to vysvetlí. Aj ten nový úradník musí dodržovať tie zákony. Keď si spomenul tú segregáciu, tam, tam to je úplne na hlavu celé postavené. Ale lebo... je. Lebo pre, preber si, že máš proste romskú osadu a je škola niekde a chodia tam proste iba deti z tej romskej osady a teraz tam akože máš na silu dotiahnuť niekde z ďalej nejaké biele deti, aby to nebolo segregované, však to na hlavu. Ale ide o to, vieš, Mariana, to je klimatická máš... neutralita. Toto tu treba pochopiť, ten význam. E, preto zlučili tie triedy, tie, proste, tie školy, proste, lebo každý má právo na kvalitné vzdelávanie podľa štvrtého cíľa agendy OSN. Tak doslovne sa to ešte vláda slovenské reoliky to vádzajú. Každý má právo na kvalitné vzdelávanie, aj ten, čo zdravotne posunutý. Každý má právo. Preto potrebujú zlučiť do jedno, lebo ty sa čo ukáže, neviem, čo ukáže, donútiš ďalšie rodičov a si močkovať ním, hej, samozrejme. Ďalšie veci, donútiť ďalších rodičov, tí detská a musia sa tie deti prispôsobiť tej druhej skupine, tej romskej, ďalšie, to je jedno, Marian. Oni takto krásne, perfektne vymysleli, perfektne dosiahli to, čo potrebovali. Lenže, ako sme rozprávali pred eh, tými predstavkami, o tých bicykloch, samozrejme ďalšie veciami, prečo chcú zlušiť tie veci, aby rodičia e, mimo svojho protiž domova, hej, ako to robí vyska, nemôžu detská autami mimo. To je to, toto je treba potrebujeme definovať. Toto sa to zloje píše v tých zákonov. To je o tom ten zákony, že ľudia nechcú pochopiť tie veci, ja, ne, ja neviem, čo oni vlastne ľudia, no, veľké množstvo ľudí, nechápem, čo čítajú, vlastne nechápem, čo, čo lajkujú. Viete, zákony tak sú krásne postavené. Odstavíte od auta. Preto hej, to sa netýka o tom, že donútiť rodičov očkovanie, samozrejme, ďalšie veciam hej, a tým ďalším tým inovatívnym a, a to je tej segregáciu, hej, dokonca inovatívne tie vyučovacie osnovy samozrejme, inkluzívne vzdelávanie, to sú ďalšie veci, lenže ako donútiť, aby ľudia nepožívali auta svoje. Vieš, teraz sa než do auta, zoberie svoje dieťa do nejakého mesta, hej, tam ho odvezeš nejaké školy. Vidíš? Toto je ten akčný plán, tak isto ochrane životného prostredia, hluku, aj to ten plán obnovy budov. Prečo sa majú robiť tak isto, hej, akože hm, mm, zakyté miesta pre auta? Potom máš do krásne na bicyklu má si ísť. Toto to je to potrebné ľuďom vysvetliť priamo do očí. O to odstavenie aut. Takisto duševné zdravie to nie je len očkovanie. Duševné zdravie je takisto podpora ďalšie inkluzívneho vzdelávania. Pre kvalitné vzdelávanie samozrejme aj životného prostredia a ďalších tých zvratených ideológií. Toto je to duševné zdravie. Je to o všetkom. Takže to je ten problém, že politici tie veci nerozprávajú. Rôzni aktivisti nič. Tí riešia sami len seba riešia. Ako čo sa rekli, čo dostali nejakej tej politiky. Ale problémy teraz, čo sa teraz je potom zastaviť, teraz musíme zastaviť, to ľudí to nič nerešiť. Tam sa riešia samých seba. Jeden druhý ohovora, špiní všetky možné veciam. Všetky ospevované tie už veci, to už všetci ľudia vedia. Ale zákony nerozpráva nikto. Mm, Absolutne nerozpráva. Len vždy rozprávame tie zákony. Už od roku 2021. Kamil, máme telefon, tak ešte rýchlo skúsme za tých 7 minút, čo nám ostáva. Uh, dobrý deň. Počujete dobrý ma? Dobrý deň. Áno. Uh, Nech sa páči, no, ja som písal ten e-mail, ja som poslal aj okrem linku na tú reláciu, kde je tá právna argumentácia ohľadom toho, že sa dá vyhnúť e, eh, smart metrom, respektíve merárám spo, e, eh, ďakovým odpočtom, reďal spotreby a PRVN, tak e, som poslal aj dva linky na dokumenty s podrobnou e, právnou argumentáciou. E, tie dokumenty majú e, jeden okolo 10 strán, ďalšie okolo 20 strán. Takže odporúčam naozaj si to preštudovať a existuje naozaj tá možnosť. Pointa hm. je, je, väzí v tom, že zákon o energetickej efektivnosti, ktorý transponoval uh, uh, smernicu Európskej únie 2012-27 o energetickej efektivnosti a taktiež smernicu 2023-1791 o energetickej efektivnosti, tak netransponoval túto smernicu správne. Pointa je v tom, že tie ďalkové odpočty sú povinné, ale musí byť splnená určitá podmienka. Túto podmienku všetci prehliadajú a to je, to je celá tá pointa. A tá podmienka je, že zavedenie týchto ďalkových odpočtov musí byť energeticky efektívne ďalej, po, ďalšia podstatná vec je k tomu, že na kom väzí dôkazné bremeno, kto má dokazovať ich energetickú efektívnosť, respektíve neefektívnosť. Podľa no. smernice Európskej únie je, sú to členské štáty a podľa e, tohto nášho zákona sú to vlastníci budov. Hej, čiže tu už vidíme, že to ministerstvo hospodárstva, ktoré má v gestii tento zákon o energetickej efektivnosti nesprávne, ja si dovolím povedať, že úmyselne, to je môj názor, e, e, tra, nesprávne e, transponovalo tú smernicu a tú, tú podmienku s tým dôkazným bramenom. Lenže existuje, e, myslím, že to je uznesenie alebo proste nejaký judikát Najvyššieho súdu, e, podľa ktorého pravidla na ochranu spotrebiteľa sa vzťahujú aj na zmluvy o výkone správy bytov. Hej, čiže v podstate na vlastníkov bytov v bytových domoch. Čiže títo vlastníci bytov v bytových domoch sú spotrebiteľmi. A keď si pozriete zákon o ochranu spotrebiteľov, tak tam e, z toho zákona vyplýva, že nie, nie je možné, aby bolo e, dôkazné bremeno na spotrebiteľovi, aby on dokazoval vlastnosti vnúcovaná v výrobku, pričom tie ďalkové odpočty sú unosované výrobok. Hej, čiže aj súčasný právny stav je taký, že, že, e, že umožňuje s okamžitou platnosťou tieto ďalkové odpočty v podstate zrušiť. Hej, podrobnejšie to je v tých dokumentoch, povedal som tú pointu vám teraz a a jednoducho, naozaj tí úradníci, ktorí tam sú na tom ministerstve hospodárstva, tých by bolo treba vymeniť. Podľa môjho názoru tá ministerka, ona ani nevie, o čo sa jedná, alebo keď tak len veľmi zhruba, ona proste sa spolieha na tých svojich úradníkov, ktorých tam má. A skutočne v tomto prípade, o, e, o ktorom som hovoril, naozaj riešením by bolo vymeniť tých úradníkov za takých, ktorí konajú v záujme občanov. Máte Nie. k tomu niečo vy? Uh, viete, prepáčte, pani, teda vám trošku skočím. Uh, toto, čo ste vyrobili, to bolo na základe ďalších tých starších zákonov a nenulezovaných zákonov. To, čo som prekoľko ja čítal... rozumiem, mohli by to je Lebo... Neviem. Nemáte pravdu. Nemáte pravdu, pretože prišli novelizácie zákonov. A tieto novelizácie zákonov už jednoznačne stav jasne a špecifikuje tieto veci ten zákon o tých obnovách budov, tá naše špecifikuje tieto veci o tých inteligentnom nabíjaní, ďalšie veci, a my to zákon 555. Ja je to novelizácia. ja som hovoril o nabíjaní, ja som hovoril o ďalkových odpočtoch, o metroch, ja som Ale o tom hovoril. To tak nemáte pravdu, ja sa s vami aj dohádam do krvi. Tam sa na nás píše realizácia tohto pravdu? zákona o tom inteligentnom nabíjaní, o tom nabíjaní, o tom inteligentnom nabíjaní, si, si prečítajte tie zákony, si prečítajte tú právnu argumentáciu ja a my tu nevyprávajte, že nemám pravdu. Stavte no, sa od tisíc eur, no, čo tisíc, o, o 10 tisíc eur sa stavte, že mám pravdu. Stavte ja sa. sa stavím aj váš dom. Počúvate sa, Nové zákony prišli úplne iná s formou postavené a oni dobre to robili. No stavíte sa, alebo sa nestavíte? A vravím, aj u vás dom sa stavím. Novelizácia zákona 555, no, ktorý je o inteligentnom nabíjaní, je prepojený na teda, energetickým načípaním. Si teda, um, mi, čo je to inteligentné eh, nabíjanie. si peniaze. Hej, dobre, dohľadajte, pozrite si zákonníku, potom niečo rozprávajte, vystupujte v reláciách, dobre? Ale skôrte medite úradníkov, nech sa páči. Toto si môžete dohodnúť. Čo to je inteligentné nabíjanie? Mimo relácie, ale my už musíme končiť za minútu, takže... No. Eh, ja sa dohľadám, Maria, Inteligentné nabíjanie sú, takisto sú inteligentné merače. Zákon je o týchto vodách, takisto tie veci tam sú špecifikované. Ja sa budem hľadať, koľko chcete, mne to jedno. Však v poriadku, ale už teraz, teraz už teda musíme končiť, takže <laughs> ďakujem veľmi pekne za to, že si pri, priniesol ďalšie nové, no žiaľ teda zase uh, nie je zrovna no, príjemné. Zákon o proces špecifikovaný, bohužiaľ. to už je špecifikované, dokonca nariadenie takisto klimatické neutralite, ktoré je naše prepája na inteligentné siete a inteligentné merače. Toto už tam je špecifikované, dokonca no. aj v zákone o emisí kvótach, tamto naše špecifikované. Dočítal totiž Uh, Tie klimatické nariadenie, tam sa nedačí tie veci píšu. Je potrebné, lebo toto nariadenie tam je implementované, je schválené. Proste ja, sa, to nikto Ja, sa s tebou nehádam a ťa no. chcem poďakovať teda za účasť tejto relácii. A ja, ja, že... ja ďakujem pánovi, ale idete meniť úradníkov, je meniť, a aký spôsob chce meniť? Z Facebooku? toto ah, no. nepôjde samozrejme, to je také. Ja by som mal ja povedať, že by si ľudia mali pozrieť na rokovni vlády z 9.1.2026. Akčný plán pri životné prostredie a zdravie obyvateľov Slovenskej republiky mm. číslo 6 NH 6. Je potrebné, aby sa to preštudovali. Takisto tam vložený koncept mierno zdravia, zelená rozka doda a cieľe došlo rozvoja agendy OSN. A následne to, čo bolo teraz, je na následne informácie na plnení priorit špecifických cieľov a opatrení vyplývajúce z národnej koncepcie ochrany detí v digitálnom priestore a akčnom pláne k národnej koncepcii ochrany detí vo digitálnom priestore na roky 2024 až 2025. To je to aj tie systémy na tých sociálnych sieťach. Dobre. A ja následne, aby si ľudia prečítali teraz, je teraz predstavené na rokovanie vlády. Ja som tak trošku ľudí už aj informoval, čo sa týka práve, že správa o plnení národnáčneho plánu prevencii obezity na roky 2015 až 2025. Je to správa, lež sa aplikuje na tieto ďalšie roky. A treba sa spýtať jednoznačne na pána ministra športu, ministra dopravy, následne ministra školstva a ministra, samozrejme, ako vieme hej, zratistva. Pretože tam jednoznačne uvedli, čo sa týka práve konzumácie mesta, hej, ako mesa, jednoznačne sa píše tam vložený náročný akčný plán o prevencii obezity na roky, ďalšie roky, Vložili realizovaný v materských školách, v základných školách a v školách so špeciálnymi ako výchovno vzdelávací potrebami ďalený program. Hej, dodávky ovoce, zeleniny a výrobkov, hej, a teď, teda, a teda. To sme, to sme hovorili. Ako? Že to sme hovorili, že však už uh, musíme to ukončiť, lebo už, už sme hej. prekročili čas, hej. Aha, aha, aha. Dobre teda, aby si to ľudia otvorili, je tam, takisto predstavne bolo teraz uh, minúty, že piatok, hej, a to zase piatok posledný. A vy ľudia tam prešli, je to z plných materiálov, informatívnych materiálov a tam sa píše doslovne hej, ukončenie vypraženého jedla, miesta, potom také veci si ľudia pozrieť.